تقریبا مفسرین اجماع دارند که این آیات آل عمران پر هشتاد آیه اینها یک زمانی ناظر شدن که وقتی متشکل از شست نفر از نصارای نجران برای جر و مباحثه با پیغمبر اسلام به مدینه منوره آمدند و کوشش آنها این بود که الوهیت حضرت عیسی علیه السلام را ثابت کنند یک سرداری و یک عالم بسیار بزرگواری و به هر حال سه نفر از بزرگان نصارا و شست نفر دیگر از پیروان آنها و هم مکتبهای آنها به مدینه منوره آمدن و با پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم راجع به الوهیت حضرت عیسی صحبت کردن و از کلمت الله و روح الله اینها استشهاد کردند که حضرت مسیح الله هست یا ابن الله هست و برای الوهیت آنها معتقد شدند پیغمبر علیه الصلاه و سلام صفات الهی را بیان کرد که الله زندگی دائمی دارد آیا عیسی مادرش دارد الله نگهبان تمام دنیا هست و جهان و جهانیان است آیا عیسی و مادرش صفات را دارد الله تعالی منزل کتاب قرآن را نازل کرده تورات و انجیل را نازل کرده و اون زمانی که اللہ تعالی آسمان و زمین را خلق کر آیا حضرت عیسی و مریم بودن قبل از عیسی و قبل از مریم چه کسی در دنیا حاکمیت داشته کتاب نازل کرده تورات را نازل کرده زمانی که عیسی نبودن این همه کائنات در تمام ارهام الله سبحانه و تعالی خلق می کند همچنان می خواهد آیا عیسی و مادرش همچنین وجودی داشت از این صفات خدا بیان کرد و آخر حال نجادت کردن و از این شبهات گرفتن از معجزات حضرت عیسی علیه السلام و همچنین از گفتن کلمت الله و روح الله اینا اشتشاد کردن الله سبحانه و تعالی فرمودن بعض کلمات هستند متشابهاتن اونهایی که در دلشون زیده دنبال متشابهات بودن اونهایی که یقین دارن اینها را همه قبول دارن این آیه ها نازل شدن در ابتدا و لحاظا اینها تهدید شدن به عذاب دنیا و آخرت شبهات دیگری که اینها نسبت به توحید داشتن الله سبحانه و تعالی دلائل قاطعانه بیان کردن که حضرت عیسی و مادرش صفات الوهیت نداشتن مثل انسانهای دیگر انسان بودن نان میخوردن نیاز داشتن و وقتی که پشار آمد مادر عیسی روز ولادتش تمنای مرد میکرد که تاب تهمت را نداشت بهش تهمت وقتی بزنن بچه بدون پدر پیدا شده لحظه ابتدای آیات تا هشتاد آیه میگن در همون مورد نازل شدن و پیغمبر علیه السلام تلاوت کرد آخر اینها وقت قبول نکردن اعلان مباهله شد که خب بیاین فردا دعا میکنین که هر کلا حق به عذاب الهی مبتلا بشه گفت خوبه رفتم با هم و لحظا گفتن که ببین این همه اون پیغمبری که صفات شما در تورات و انجیل خانده این در این دیده میشن و هر که در برابر پیغمبر بیاید برای مباهله و دعا و و ضربه میخوره پس بهتر اینه که سکوت کنیم و بریم و بگیم دیگر نمیخوایم مباهله شان نزول این آیه ها را اکثر وقت به نجران ذکر میکنن نشعرهای نجران آمدن نجران به فاصله از مدینه منافره قرار داشت خب اول از حروف مقطعات شروع کرد که علیه لام میم حروفی هستن که ما باید به اینها ایمان بیاریم که از جانب الله هستن نه اینها برای ما مشخصه و نه اینها بعض متشابهات آنهایی هستن که ماناشون مشخصه ید رجل در زبان عربی لیکن مقصودشون معلوم نمیشه بین خاطر الله سبحانه و تعالی این سوره را با اون متشابهات شروع کرد که نه معنیشون مشخصه و نه مقصودشون مشخصه الف لام الله لا اله الا هو حالا صفات الهی آیه اول توحید هست الله نیست الهی جز او چرا غیر از او دیگه معبودی نیست نه عیسی معبوده نه مادرش معبوده و نه دیگه معبودی معبودی غیر از او وجود ندارد چرا این صفاتی که الله دارد غیر از الله دیگه کسی این صفات نه الحی او زندگی دائمی دارد موت برای خدا نمی آید القیوم او نگهبان تمام جهان و جهانیان خیمومیت و حفاظتی کامل بر جهان و جهانیان دارد لحظ الله عیسی و امه حضرت عیسی و مادرش این صفات را ندارد زندگی دائمی آنها نداشتن آنها مشبوق به عدمن قبلا نبودن به وجود آمدن پناه هم شدن وجودی ندارد نزل عليك الكتاب بالحق خب این ذات که غیر از او دیگه معبودی نیست نازل کرده است بر شما این پیغمبر این دلیل وحی است کتاب را اون هم به حق شما منزل اله هستی کتاب منزله به حق یعنی به صداقت به راستی در حالی که این کتاب تصدیق می کند آن های را که قبل از او بودند اشاره به سوی دلیل نقلی از تورات و انجیل و خصوصا نازل کرده اللہ تعالی تورات را بر موسی و انجیل را بر حضرت عیسی علیه السلام من قبل قبل از قرآن در حالی که این تورات و انجیل هر یکی از اینها هدل للناس بوده هدایتی بوده برای تمام انسان و انزل الفرقان و الله مالا فرقان را نازل کرده مراد از فرقان معجزات معجزات را الله سبحانه و تعالی نازل کرده به دست انبیاء علیه السلام برای صداقت و تحقیق انبیاء اللہ تعالی معجزات عنایت کرتے حکم معجزات آمدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دارائے معجزات متعددی بودے لیکن ان معجزات در اختیار حضرت عیسیٰ نبودن بے امر اللہ بودن فارق بین حق و باطل را اللہ سبحانه و تعالی نازل کرتے بعض تحدید ہے کہ ان الذين كفروا بآيات الله اونهایی که انکار میکنن آیات الهی را آیات توحید را توحیدی را تو خب برای آنها عذاب شدید هست و خب الله صاحب الله عزیز غالب هست توانای کسی نمیتواند با او مقابله کند صاحب انتقام هم هست امکانا الله تعالی قدرتش هست و بکوانا اللہ الله تعالی انتقام در دنیا هم اللہ سبحانه و تعالی از دشمنان پیامبرها انتقام میگیره هم امکان و هم وقوعا اللہ سبحانه و تعالی توانایی داره عزیزه با کسی نمیتونه مقابله کنه انتقام هم میگیره زمتقام هم پس تتمه دلیل اغلی را کنجا فقط گفت الحی القیوم دو دلیل عقلی ذکر کرد اور دلیل اشاره به دلائل نقلیه الله تعالی بر شما کتاب نازل کرده حق را از حقیقت تبیین کرده تورات انجیل را نازل کرده و در هیچ چیزی از این های آسمانی دلیلی برای معبودیت غیر خدا نیست معبود فقط الله است هم تورات این مطلب را بیان می کند و هم انجیل تورات و انجیل خالق تورات و انجیل مسخ شده و تحریف شده و تغییر یافته قرآن هم اللہ تعالی نازل کرده و معبودیت کسی را قرآن بیان نکرده که غیر از خدا دیگه کسی معبود باشه باز ستمه همون دلیل عقلیه ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء به درستی که الله تعالی مخفی نمی شود بر خدا هیچ چیزی نه در آسمان ها نه در زمین و نه در آسمان خاطر ابنی باری تعالی بیان شد حضرت عیسی و مادرش چین صفتی ندارن بر خدا هیچ چیزی مخفی نیست نه در آسمان ها نه در زمین و نه در آسمان حضرت عیسی و مادرش نسبت صفت را ندارن هو الذی یصبرکم الله اون ذاتی است که به شما صورت عنایت کرده در ارحام این همه کیافها این همه تصویرها را اون به شما عنایت کرده حضرت عیسی و مادرش در چنین شفتی نیستن او تصویر داده به شما در ارحام به کیفیتی که خواسته است خلاصه نتیجه این همه دلائل اینه که لا اله الا هو الهی و معبود غیر از خدا وجود ندارد لا اله موجود غیر الله الهی غیر از خدا وجود ندارد نه در ارض و نه در زمین و نه در حجاز و نه در غیر حجاز او عزیز بر گرفتن او توانا هست که انتقام بگیره از منکرین توحید الحکیم او دانا که چند سبای منکران توحید را مهلت میدهد لحاظ از این مهلت که مطابق حکمت او هست نباید توی استفاده بشه خب این که روح الله کلمت الله گفتن برای شما هم قبول دارید که عیسی روح الله است عیسی کلمت الله است الله سبحانه و تعالی میگه روح الله یعنی روحی که به حکم خدا خلاف به اصطلاح رسم و رسوم توالد طوالت اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہمیں اللہ تعالی روح ملے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے نے حضرت جبرائیل روح را دمیدے از گریبان حضرت مریم روح پیدا به بے توالد ضوالت عشارت السلام یک توالد ضوالت بدون چیون ہے ہمیں شمار اللہ تعالی روح دا دے لیکن این به طور ویژگی کلمت الله که الله سبحانه و تعالی کلمه کن را برای ایجاد حضرت عیسی علیه السلام پیدا شده است و بسیار دیگر استدلالات کوچی الله سبحانه و تعالی جواب داد که آیاتی که ما نازل کرده این دو آیات هست ایک آیات محکمات اصل کتاب اینن ملاک عمل و دیگر متشابهات هستند متشابهات را به شما ایمان اجمالی بیارد هو الذي انزل عليك الكتاب الله ذات یہ نازل فرموده است بر شما کتاب بعض از آن کتاب آیات محکمات آیاتی است که در ادای مطلب خود محکمن لم یتغیرن و کسی هم نمیتونه در آنها دخالت کنه هن ام کتاب، اینها اصل کتاب قابل عمل و اعتقادن که از آیات محکمات باید استدلال گرفته بشود و قسمت دیگر متشابهات یعنی معناشون برای انسانها و مقصدشون برای انسانها مشخص نیست یعنی مختلف مختلفن مقصود آنها مشتبهن پس اونهایی که در قلبشون زد هست کجیه انحرافه اینها طلب میکنن اون آیاتی را که تشابه همینه متشابهند از قرآن چرا اتباع میکنن ابتغاء الفتنه غرض اتباع متشابه اینه که فتنه را طلب کنن که در دین گمراهی ارساق کنن و برای ابتغاء تعویل و مقصد آنها اینها اتباع میکنن حالا که نمیداند تعویل و مقصد اون آیات متشابه را الا الله مگر الله سبحانه و تعالی امام ابو حنیفه و جمع کثیری از ائمه خدا این اعتقاد را دارن که ما یعلم تعبیله الا الله اینجا وقف لازم هست حتی در قرآن حاشیه قرآن ها نوشته وقف لازم وقف نبی وقف منزل تمام اوقاف اینجا هست امام غنیفا دیگران میگویند که اینجا جمله دیگه تمامه تعبیر و مقصد اون آیات متشابهات را کسی دیگر نمیداند غیر از الله پس آنهایی که راسخ در علم یعنی کاملیت و رسوخ در علم دارند مهارت در علم دارند آنها میگویند آمن نابه، ما ایمان داریم به متشابه کلون یعنی همه مجمل و متشابه و مفسر یا محکم و متشابه تنین کلون عوض از مضافله از جانب رب ما هست اول عوض مضافله و ما یذکر الا اولو الالباب تذکر نمیگیرن مگر آنهایی که عقل دارن اونهایی که مستفید من الآیات هستن خلاصه راسخون برای راسخون دو صفت الله ذکر یکی که میگه آمن نابه ما ایمان داریم به متشابه و دیگر همه جانب رب ما هستند و آنها اولو الانواب خب امام شافعی رحمه الله باز دیگر میگن که راسخون عطف و لفظ جلالات تعبیل و مقصد این متشابه را نمیدانند مگر خدا و اون انسان هایی که راسخ در این رسوخ دارند اونها مقصدی و مطلبی از متشابهات درک کنند کار دیگران نیست بس اینجا طبق این تصویر رسول پاک صلی الله علیه و سلم مطلب و مقصد متشابه را دارند که از همه راسختر در علم رسول پاک صلی الله علیه و سلم علمش راسخ بوده مضبوط و محکم بوده لیکن محققین اکثر محققین مفسرین که محققن نسبت متشابهات که حروف مقطعات باشند فقط الله عالم میگن الله داناتر است الله میداند حتی بعضی اعتقاد دارند که پیغمبر هم نمیداند مقصد متشابه را لیکن بعضی هم میگن نه اگر پیغمبر مقصد متشابه را نداند نصوص سود زیاد ندارد و آنهایی که میگن نه پیغمبر هم نمیداند معنیش اینه که در میدان علم عالم این توقع را دارد که من همه علوم را بدانم الله سبحانه و تعالی چنان آیات نازل کرده که عالم هم اظهار علمی کند و بگوید که من نمیدانم اینها اسرار قرآن هم اسرار اون چیزی که هر که نمیداند حالا بعد اعتقاد دارن که اسرار قرآن را الله تعالی و رسول گرامیش که منزل الیه بوده میدانند و توجیهات کردن متشابهاتی که مثل اوائل سوال اینها هم توجیهات کردن حق کلمه را چیزی لیکن محققین همین نگو والله عالم و الله سبحانه و تعالی هم که فرماید و ما یعلم تعویله الا الله از تمام جمله جواب لازمه و راسخ دلیل میگن که ایمان آوردیم به اینها همه متشابه و مومن از جانب رب ما هستند و که اولو الالباب تذکر میگیره از دین تفکر میگیرن از آیات محکمه خب جمله دوم راسخون فی العلم اینه که ربنا لا تزق قلوبنا ربا منحرف نکن دلهای ما را بار الها بعد از اینکه ما را هدایت داده با بار الها ما ایمان آوردهیم به متشابهات همه را از جانب خداوند متعال داریم لذا قلوب ما را کج نفرما با آزمایشات سنگین منحرف نکن دلهای ما را بعد از اینکه ما را هدایت دادی و عنایت بفرما برای قبلنا عنایت کن به ما اون هم از خودت رحمت که راه مستقیم در راه مستقیم ثابت قدم بمانی ابنک انت الوهاب شما و از شما بخشنده هستید دلهای ما را از انحراف حفاظت کن و مارا را بر مستقیم ثابت قدم نگهدار دار جز سوم ایمان بالآخرت دارا ربنا و میگویند این اولو راشقون فی العلم که ربا انک جان الله شما هستید که جمع میکنید تمام انسان را لیوم ایتی یوم در روزی که لاره بکیه شک در بگوی آن روز نیست همین خاطر الله وعده آمدن آن روز را کرده است ان الله لا يخلف المیاد به تحقیق الله سبحانه و تعالی التفات از خطاب به طرف غیبت شد خلاف وعده نمی کند میاد و معنی وعده میمیه. لذا اولو الالباب مطیعن و از خدا هدایت میخواهند و همه چیز را از خدا میدانند دنبال متشابه نمیرند و پیغمبر علیه الصلاة و سلام فرمودن کسانی را که دنبال متشابه در میرن بدانید که قرآن آنها را تشمیه به شرک کرده والذین فی قلوبهم سے امروز هم اینها آیات محکمات را نادیده میگیرن و لحظه دنبال این آیه متشابه اون آیه مبهم میچسبند و مقصد توجیه میکنن خب آیات سریح الهی را چرا رد میکنن باز تخلیف اخروی اللہ سبحانه و تعالی می فرماید غیر از خدا دیگران را بخوانند مثل فرعون غرق می شوند و مثل خانهایی که بعد از فرعون بودن، خانهایی که تمرد کردند میگه این آیات رسول علیه السلام تشریف آردن به مدینه با یهود عهد و پیمان و قول و قرار بود خلاصه اینها دیگه قبول کردن و گفتن که این پیغمبره وقتی واقعه احد واقع بدر واقع شد اینها تمایل به ایمان پیدا کردن بعد یه گفتن نه کنیم تا یک معرکه دیگر واقع احد که آمد و تعداد یا مسلمان ها شهید شدن اینها متردد شدن و اینها توی شک افتادن به خاطر پیغمبر علیه السلام به آنها گفت ببینید شما باید درس عبرت از اهل بدر بگیرید قریشی ها با اون همه تجمع بزرگی که داشتن الله سبحانه و تعالی آنها را شکست داد با اون همه تجهیزات نظامی که داشتن لذا تمرد نکنید ها گفتن به پیغمبر علیه السلام که تو قریب نخور که تعدادی مردم بی خبر از جنگ را تو ضربه زدی در بعد لحاظا تو می توانی اینجا مردم بسیار متجرب و سیاست مدار و انسانهای بسیار تجربه کارن قرآن عظیم و شان آنها را تهدید کرد و گفت که باید شما درس بگیرید ان الذين كفروا آنهایی که کفر می میکنن به خاطر اموال و اولاد و جمعیت مغروران اینها آنها بدانند که هرگز دفع می کند از آنها اموال آنها و نه اولاد و نه امکانات نظامی آنها من الله ای من عذاب الله شیعا هیچ چیزی کسرت اولاد و کسرت مال جلوی عذاب خدا را هرگز نمیگیرند و اولئک هم وقود النار و اینها هستند هیزم جهنم که آیات الهی را انکار میکنن و مغرورم به خاطر مال و اولاد اینها هیزم جهنم حالت عادتی حال اینها کتاب آل فرعون خبر مبتداش دابهم دابهم یعنی عادت اینها و حال اینها مثل عادت و حال آل فرعون هست فرعون چه عادتی داشت آل فرعون چه عادتی داشت و آنها با چه حالی مواجه شدن این کفار زمان شما هم عادتشون هم حالشون چون دابر به معنی عادت میکنن عادت و حالت اینها مثل عادت و حالت آل فرعون هست و اون کافرهایی که قبل از فرعون ها بودن آل فرعون بودن مرد آنها این بود که کذبو بود آیات فرعون و آل فرعون و اون هایی که قبل از فرعون بودن همه تکفیر کردن آیات ما را و انبیاء ما را و ثمره تکفیری شد که فاخذهم الله بذنوبهم الله تعالی آنها را گرفت کرد و مقابل گناه آنها و خب الله شدید العقاب هست هر زمان الله عذاب بده جلوی عذاب خدا را هیچ کسی نمیتواند بگو ها که به خاطر اموال اولاد مغرورن قل للذین کفروا به وقت نصارا هم بگو و به یهود هم بگو این دیگه به اهل کتاب یهود و نصارا بگو برای آنهایی که کفر میکنند از یهود و نصارا آیات را قبول ندارند پیغمبر را قبول ندارند دین عبدو که ستغلبون شما در دنیا مغلوب خواهی شد و تحشرون و در قیامت و در آخر شما حشر خواهی شد الى جهنم به طرف جهنم و بئس المهاد و بدترین جایگاه جهنم هست مهاد جمع مهد هست یعنی محل آسایش محل سکونت بدترین نهاد محل سکونت جهنم هست نمونه تغلبون بودین آف منکران یهود و نصارا وقت نجران را بگو ایسا تغلبون و شوید الى جهنم در دنیا مغلوب کرده می شوید و در آخره به طرف جهنم حشک کرده می شوید نمونه تغلبون برای آنها برای استدلال شما قد کانت لکم تحقیق بود برای شما ای یهود و ای نصارا یک نمونه بسیار بزرگی در دو جماعت که التقطا اون دو تا جماعت با هم ملاقات شدن در جنگ بعد در میدان پر نمونه آشکاری برای شما هست یک نمونه بسیار بزرگ در اون دو جماعت که با هم ملتقی شدن در جنگ در بعد سعتون شهابه اینا قتال می کردن در راه خدا و اخرى و جماعت دیگر کافر بودن کافرها می دیدن اون مسلمانها را اینجا خوب کسانی که جزوه دارن زده شده اش مراجع زمین و دو توجیه دارن وقتی اینا در بدر آمدن تعداد صحابه معروف 313 نفره این مفسر من من این الان دیدن که 323 نفره خلاصا معروف امینه که صحابه سی و سینزده نفر بعض یه ده نفر اضافه کردن گفتن سی و بیست و سیب و صحابه فقط دو تا اصل داشتن هشتا ششتا سره جنگی داشتن هشتا شمشیر داشتن دو تا اصل داشتن و تعدادی شطور داشتن بسر پیاده برعکس کفار 950 نفر بودن دویست اسب داشتن هفتصد شطور داشتن اینها لشکر بسیار مجهد به این خاطر اینها وقتی به بدر آمدن حالا واقع اینه در سوره انفال بیشتر تشریح است اینجا به اندازه قرآن بیان کرده همین خلاصه خدا صحابه را به چشم کافر دو برابر نشان میداد از خودشان اونا فکر میکردن صحابه دو برابر ایمان این قدرت را الله سبحانه و تعالی اعمال کرد تاکه آنها مرعوب بشن ترس در دل آنها بیاد یعنی متزلزل بشن رو بشنه در دل آنها و خب باقی میگن داغای این کافرها این خودش یک موجزه بود یک کرامت بود که کفار صحابه را دو برابر خود میدیدن و گاگا این معنی اینه که خود کافرها خود را دو برابر میدیدن بلکه سه برابر بودن صحابه سیصد و سیزده نفر اونها نوصد و پنجه نفر بودن که میگه هزار نفر بلکه نشتت و پنجه نفر به هر حال دو سه برابر دیدن اللہ تعالی میگه یک جماعت کتاب میکرد در راه خدا که صحابه باشن دیگری کتاب میکرد دیگر کافر بودند یرونهم حالا معنی اول همین کافرها میدیدن خود را مثل هم دو برابر اون جماعت خدایی رای الان با چشم شر و اینجا وهمی نبود یعنی دیدن وهمی نبود یک روی یک حقیقتی این یک معنی معنی دیگر اینه که زمیر هم خب به طرف مؤمنین باشه و خب زمیر هم به طرف کفار این کفار می دیدن اون مؤمنین را دو برابر خود با دید چشم یعنی چین وقت می کردن که آنها از ما اضافه این مطلب را هم قرآن عظیم الشان بیان کرده اللہ سبحانه تعالی میگه شما را من در چشم آنها کم کردم آنها را در چشم شما کم کردم تا که شما بیایید به نزدیکی گای مؤمنین را کم نشان میداد اللہ تعالی و گای کفار را کم نشان به هر حال این توجیهی که من دارم دو معنا برای مرجع زمیر یرونهم کافرها می دیدن خود را دو برابر مومن یا کافرها می دیدن اون مومنین را دو برابر با چشم سر والله یعید رب استبعاد پس این را اللہ تعالی مسلمان را دو برابر آنها نشان میداد یک نصرت الهی و خدا تایید کند با نصرت خودش هر کس را که بخواهد ان فی ذلك به در این داستان یک نمونه بسیار بزرگی لعل الابصار هست آنها که بشارت دارد آنها از این درس عبرت باید بگیرند حالا وجه مغلوبیت کفار را الله تعالی بیان میکند که کفار مطمع نظر آنها دنیا مزیر قرار داده شده برای انسانهای کافر حب و شهوات، محبت شهوا شهوات معنی چی؟ یعنی آنچه که طبیعت آنها را اشتها دارد و میخواهد ما طبیعت و تشتهیه الانفس اونها را میگه شهوا را که نفس خواهش میکند خب محبت کاهشات نفس برای انسان ها مبینه به وجه عدم قبول مشرکین دعوای توحید را شهوات برای آنها مزین کرده شده اون شهوات چیه؟ من النساء والبنین والقناطیر المکنصرة من الظهب والفضة والخیل المصومه والانعام والحرب رسالا میگه شهوات زن زنان برای کفار مزینه مرد برای هم اخیل کرده چرا اینجا نسا از بنین جلوتر آمد که انسان برای دادن برای زن خیلی جود بود یک شخصی که توانایی داشته باشد بخواد خانمی مورد نظر را بگیرد شاید از اون مال طلب بکنن و دریغ نکنن هرچی بخواید امید شرطی که داشته باشد در دادن مال برای زن کوتاهی اگر اگرچه محبت زن دوام محبت اولاد را ندارد، محبت اولاد خیلی دوام دارد و محبت زن این دوام را ندارد بین خاطر قرآن عظیم الشان اول از زنان شروع کرد که برای انسانهای بیمان مزینن محبت زن او از محبت زن نمیتواند حالا شهوات این مبهمه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل این اینها تفسیر آنند و بیان آن هستند من النساء حالا من اینطور مانند برای کفار مزین هستند زنان محبت زنان خیلی زیبایه لحظا کسی که در حب بزند، او در میدان قتال خود را بکشتن کشتن نمیدهد محبت اولاد برای اینها مزینه لحظا در میدان قتال اونها خود را بکشتن به خاطر محبت فرزندان میگه جدا میشن فرزندهای من غریب میشن ناتوان میشن خدمتکاری بدون سرپرست میمانم و همچنین کناتیر المکنتره خزانه ها و پوله های روی هم انباشته قناطی به معنی خرمنها المقنطره روی هم انباشته اون خرمنهای روی هم انباشته از گندم و جو نیستن من از ذهب و حالا به تعبیر انا اون دلانه های روی هم انباشته در بانکه های دنیا اینها را گذارن در میدان جنگ خوب نبرد کنن این همه دلاره ها میمانند محبت خزانه های روی همه انباشته از سلاح و نغرا اینها را نمی گذارن در میدان نبر که به جنگ خوب بیاین و همچنین قرآن فرمود و الخیل المصدمه و های علامت شده به خوبی های خوب عربی اینها علامت داشتن به خوبی حالا به تعبیر امروز اگه بکنیم سوپرهای مدل بالا برای اینها محبت آنها اینها را نمی گذارن محبت طلاع و غیر را نمی گذارن محبت سواری های مدل بالا اینها میمانن اینها آتش میگیرن اینها بهر یک موشک شن اینها را نمی گذارن بیان در میدان الانعام ادامه های زیاد رمه ها و شطر ها محبت این دامه ها اینها را نمی گذارن سبحان الله بنین و نساء برای همه انسان ها محبوب است قناطیر مکنتر من و والفضه برای تجار خیل مصممه هم برای تجار اشباه سواری خوب تاجرها داشتن انام برای ها. دامداری برای دامدار خیلی مزینه اول حرب و کشاورزی اینها محبت کشاورزی اینها را نمیگذارد بیان باغ ویل میشه زراعت ویل میشه بدون آب میشه به موقع اینها آب نرسه اینها محصول نمیدن کلهذا انصاف انسانها را الله سبحانه و تعالی گره، چه محبت این چیزها اینها را نمیگذارد که اینها در میدان نبرد با آن هایی که برای آخرت می جنگن مقابلت کنند همه این چیزها زنان باشن بنین باشن کناتیر مقنطره من الذهب والفضه خیل مصومه و انعام و حرف همه اینها سامان حیاتی دنیا متاب معنی سامان اینها سامان هستند در حیاتی دنیا متاع الحیات دنیا قلیلا و حقیرا دیگه قرآن فرمون متاع قلیل لا يغرنك تكلب الذين كفروا متاع قليل ثم مأباهم جهنم وبئس المهاد همه این چیزها سامان بسیار مختصری هستند والله عنده حسن المآب الله سبحانه و تعالی نزد او هست بهترین انجام الله سبحانه و تعالی مطمع نظر مورد نظر مؤمنین را بیان میکنه قل اعنبئکم بیان حسن معاد هست ترغیب الاخره و مورد نظر مؤمن مورد نظر مؤمن از زندگی آخرت او خب با مرگ در راه خدا به آخرت زودتر این خاطر اللہ تعالی میگه بگو بینا آیا من به شما خبر بدم به چیزی بهتر از این چیزهایی که ذکر شدن من پیغمبر مؤمنین به شما اطلاع بدم به چیزی که به خیری از این چیزهای ذکر شده به خیری که به درجه ها بهتر است به چیزی بسیار بهتر از اینهایی که ذکر شد اون چیه محبت زنان نمیگذارم برم به میدان که می میرن و این خانم با این همه حسن زیبایی میمانه الله تعالی میگه در جنت اینجا یک خانم زیبایی میماند در جنت ازواج متحرتون خط برای انهایی که از نافرمانی خدا کفر و شرک اجتناب میکنن باغها با این کیفیت تجربه من تازان هر خالدین این همه کمال تنام و ازواج مطهرت و جفتا و زنانی هستند بسیار پاکیزه هم از نظر اخلاق هم از نظر ظاهر و هم از نظر سیرت و صورت و از همه بزرگتر رضوان من الله رضامندی از خدا که از بندگان خوشنود میشه رضوان من الله این نعمت روحانیه رضای الله از بندگان سبحان الله وقتی پرونده پرورده نعمت خالق رب از کسی راضی بشه این انسان دیگه در چه کیفیت چکی که همه چیز را به من انایت کرده از من خوشنوده رضوان من الله این نعمت روحانی است روح انسان از این نعمت بسیار لذت میبره اون نعمت های جسمانی است این نعمت روحانی جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ازواج مطهره نعمت های جسمانی بودند. و رضوان من الله این نعمت روحانی روح انسان شاد میشه اگر کسی را در یک باغی در یک امکاناتی و در تمام آسایش ببرن یک امکانات بزرگی را در اختیارش بگذارم و بگن صاحب این نعمت و این امکانات این آساختمان، این هتل این همه امکانات از تو خیلی ناراضه آیا اون انسان لذت میبره صاحب باغ از تو ناراضه حتی اگر کسی متوجه باشد که پدر خانمش هم ناراضه او هم نمیتونه لذت با که ببره که پدر خانم که ناراضه چه فایده پس خانم هم نمیتونه خوشنود بشه در حالت افسردگی در حالت پریشانی الله سبحانه و تعالی با گفتن رضوان من الله این همه نعمت ها کیفیتش میره بالا که صاحب این باغا صاحب این ازواج مطهره مالک و خالق اینها راضی خوشنود این روح انسان شاد والله بصیر بالعباد الله تعالی حال بندگان خود را میداند که کدوم بنده برای آخرت است و کدوم بنده برای دنیا بدل یا صفت از عباد الله بصیر بالعباد عباد الکلام شما بودیه یعنی از بندگان خوب خودش آزاد حالا بندگان خوب خدا کیا میگه الذین یقولون بندگان خوب خدا کسانی هستند که میگوین ربنا اننا آمنا بس اولی ربا به تحقیق ما ایمان آورده بندگان خوب اولین علامت بندگان خدا همینه که خدا را فریاد میشه این نجرانی ها شما چرا ایز ابن مریم فریاد میزنید بندگان خوب خدا که جنت پر از نعمت با ازواج مسحره به آنها عنایت می شود اونها فقط خدا را فریاد میزنن ربنا منادا هست حرف نداشت معذوفه یا ربنا اننا آمنا به تحقیق ما ایمان آورده این جمله اسمی آورده لحاظا دوم مناجات فاغفر لنا ذنوبنا ببخش برای ما گناهان ما وقن عذاب النار حفاظت بفرما مارا از عذاب جهنم این بندگان مقرب الهی است دیگر صفت سوم الصابرین بندگان الهی صابران برای حصول مطالب و رتبه آنها صبر بر طاعت الهی صابرن بر معصیت و مشکلات صابرن عن المعصیت معصیت نمی کنن و سبت چارم الصادقین لسانن و قلبن و نیتن راستگو هستن والقانتین اطاعت کننده دستورات و والمنفقین انفاق کننده هستند در راه خدا المستغفرین بالاسحار بعد استغفار و بخشش میخوان سهرها بعد از اعمال فوق که صابرن صادقن کانتن یعنی اطاعت کننده هستند انفاق میکنند باز هم احساس غرور ندارن خود را بزرگ و ولی الله حساب نمی کنن بلکه والمستغفرین بالاشفار سهرها به دعا و نیائش و استغفار می پردازن که خدایا این شبها و روزها به غفلت گذاشتن و گناهگار و مجرمین بندگان الهی که جنت با این همه ناز امرتها به آنها میرسن این اوصاف را دارن غیر از خدا کسی دیگر را فریاد نمیزنند خدا را بخشنده و آمرزنده میدانند و بعد از خدا اطاعت کنند مال خود را در راه خدا انفاق میکنند آیه توحید اول بود اللہ لا اله الا هو الحي القيوم تا هو الذي انزل عليك الكتاب باز در بیان آیات تحکیم شدن متشابه و محکم و بعد تهدید شد برای کفار که تسلیم بشن مورد نظر کفار را بیان کرد که امکانات دنیا همین برای کفار مزین و کفار از خدا غافل کرده زنان و بنین و کناتیر و خیل مصومه و انعام و هر این چیزها هستن سروران گرامی قرآن نقشه کسید که انسانها را از خدا و آخرت غافل کرده و حقا امروز همان چیزی که کفار را از خدا غافل کردن و را هم خدا همون چیزها غافل کردن آزادی هر جا زن امریکای در اختیار سران برای اینها مسیحن بنین برای اینها مسیحن کناتیر مکنتره بازم آیه توحید مرتبه دوم الله سبحانه و تعالی آیه توحید را بیان میکند از کتب صادقه دلیل نقلی هم ذکر میکند شهد الله شهادت میداد الله تعالی در تمام کتب سوامی شهادت را داده که انه بر این مضمون شان این است لا اله الا هو در تمام کتابهای آسمانی الله تعالی این شهادت را داده که معبودی غیر از نیست و همچنین فرشتگان الهی اینا هم گواهی میدهند که معبودی غیر خدا نیست و اولو علم صاحبان علم هم شاهدی میدهند سبحان الله فضیلتیه الله هم شاهدی میده که غیر از او معبودی نیست فرشتگان هم گواهی میدن که غیر از او معبودی نیست و صاحبان علم هم گواهی میدن آنها که علم صحیح دارن که معبود فقط الله هست عبادت به او اختصاص دارند و این شهادت الهی شهادتی که الله میده شهادت غیر صادقانه ای نیست بلکه قائما بالقسط و مراد از اولو العلم انبیاء و اولیاء و السلام انبیاء و اولیاء هم گواهی میدن که غیر از خدا دیگه معبودی نیست قول العلم انبیاء و اولیاء در حالی که الله تعالی قائم به عدل ناحق الله تعالی شهدی نمید خلاص لا الہ الا هو نیست الہی معبودی که لائق خاندن و پرستش باشد غیر از او او عزیز در عذاب دادن توانایی توانا هست بسیار غالب در عذاب دادن حکیم که اگر چند سباهی محلت داد از محلت او نباید سوی استفاده بکنه و همچنین در کتب سابقه این مطلب هست که ان الدین عند الله الاسلام دین نزد خدا اسلام اسلام به معنی تسلیم شده که بنای آن بر توحید باشد چونکه دلیل نقلی از انبیاء فرشتگان هست نه تنها از خداوند متعال دلیل نقلی گفته شده است ذکر نصاب تعلیم و وجه کتال و جهاد الله سبحانه و تعالی می فرماید دین حقی که در دنیا هست اون دین اسلام اسلام لقب دین پیغمبر صلی الله علیه سلم شده وقتی رسول علیه آمد دین رسول الله که ملقب از اسلام و ایمان اسلام به معنی در لغت به معنی تسلیم شدن در برابر فرمان خدا اگر خدا گفته من بخانی دورا بخانی من سجده کنی دورا سجده کنی تسلیم شدن در برابر حکم خدا این هست اسلام قل ان صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من تسليم ومن اولین کسی هستم از این امت که در برابر فرمان خدا تسلیم شدم و تمام عبادتهای زبانی و بدنی و عبادتهای مالی ما و حیات من دو اختصاص دارد و در این عبادتهای من خدا شریکی ندارد به خدا اقتصاد داره تو رب العالمین است به خدا اقتصاد داره یعنی لا شریک لهو هست و معمولیت من پیغمبر هم همین ان دین عند الله دین حق نزد خدا فقط اسلام هست که بنای او بر توحید شده بنایش روی توحید است و جواب شبهه که پس این دو دستگی ها از کجا دین نزد الله تسلیم بودن است همه برای خدا باید تسلیم بشن این دوی ها یهودیت نصرانیت این فرقه و فرقه ها این همه مظاهر اینها از کجا آمدن اللہ سبحانه و تعالی می فرماید اینها را انادی زدیها معاندین در دنیا ایجاد کردن بیا علم صحیح را آوردن اونها به خاطر اناد با انبیاء و کینا لحاظ دین جداگانه را طراحی کردن اختلاف نکردن ای که داده شدن کتاب الا مگر بعد از این کامد پیشانها علم اختلاف نکردن الا اللہ بغیم مگر برای اناد و حسدی کی بین آن صاحبان کتاب و بین دعات توحید بود حال اختلاف نشأت گرفته از جانب علمایی که بعد از انبیا وارث علم شدند و راهای انحرافی به مردم آموزش دادند وقتی نبی آمد و آنها را دعوت کرد آنها اناد کردند و حاضر نشدند از اون کانال نادرست خود برگردند همون اختلاف انداز چه کسی انداز برای چه انداز چه زمانی انداخت قرآن عظیم و شان به کرات این آیه را ذکر میکند و در چند مراحل خوانده ای؟ و هر کسی کفر کند به آیات الهی یعنی آیات منزل من الله را نپذیرد که مثل یک وقت نجران و یهودی ها تو الله سریع الحساب اللہ تعالی زود حساب میگیره در دنیا همین را معذب میکنه و در آخرت هر که رسول خدا را و آیات الهی را نپذیرد بعد از جواب برنامه تعلیم را عرض بفرمایید خلاصه بیان شد اکنون نصاب تعلیم و بجه کتال را شما برای اینها مطرح کنید فین حاجو کا اگر این وقت نجران و یهودی ها با شما خصومت کردن پیغمبر شما به عنوان آخرین جواب بگویید برای اینها که اسلم تو وجهی لله من پیغمبر تسلیم کردم چهرم را خاص برای خدا پیش کسی دیگر من این چهره را به زمین نمی مالم شما برای سبن مریم سجده می کنید و می خانید یکی برای حسین یکی برای کسی دیگر لہذا من تسلیم کردم چهرم را برای خدا فقط خاص برای خدا چون لام لله برای اختصاص ہے و همچنین پیروان من چهرهشون فقط برای خدا تسلیم ہے اصلا تو وجه لله عبارت میں سے اے اخلصت لله عبادتی وحده لا شریک لہ یقل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین من و متبعان ما چہرہ خاص برای خدا تسلیم کر دے و با تفصیل برنامه تعلیم قل للذین اوتوا الكتاب والامیین بگو پیغمبر من بینار که کتاب داده شدن یهود نصارا والامین به اون امین یعنی قریشی ها اسلمتم استقام طلبی شما تسلیم میشوی شما تسلیم میشی پس اگر تسلیم شدند و هدایت شدند و انتوالا اگر اعراض کردند عليهم الزرار لا علیکا ضرر بر آنهاست نه بر شما چرا؟ انما علیک البلاغ چون به عهده شما فقط تبلیغ است شما این وظیفه را داری این فریضه شما است و اون هم الحمدلله شما انجام داده والله بصیر بالعباد او خودش مجازات میکنه چون بصیر به عباده کی انکار کرد که تسلیم شد کی نشد او خبر داره لحظه به موقع انکار مجازات خواهد کرد خودش مجازات میکنه چون خودش بصیر به عبادت اکنون اللہ تعالی میگه یهود و نصارا ادعای اتباع انبیاء را داشت ادعای اتباع اولیاء را داشت ادعای محبت انبیاء اولیاء را خیلی نام مطرح میکن ما با انبیاء رغبت داری، ما با اولیا محبت داریم به این خاطر آنها را میخوانیم سجده میکنیم نظر میدیم یعنی خلاصه عبادت که همینه این عبادت جانی مالی که ما انجام میدیم به خاطر محبت به انبیاء و اولیا هست الله سبحانه تعالی میگه شما با انبیاء و اولیا محبت داشت، پس چرا در طول تاریخ شما و پدران شما انبیاء و اولیا را قتل کردید انبیاء شما را دعوت دعوت توحید دادن در یک روز شهل و سه نبی شما قتل کردی خصوصا یهودی ها صبح انبیاء را قتل کردن بعد از ظهر محبان و متقین انبیاء را قتل کردن بدرستی کانا کی کفر کردن به آیات الهی مرض اول یہاں یعنی ادعای بزرگ بزرگ کردن کفر به آیات اللہ کر دین وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ او خب قتل کردن انبیاء علیہ السلام را در یک روز چلس نبی را قتل کردن بغیر حد بزام خود آنها حقی نبود که آنها را کشتن ناحق کشتن و قتل کردن بعد از ظهر امتداد مرض اونجا مرض چقدر شدیده نبی قتل کردن و بعد از ظهر نگه ولی قتل کردن و قتل کردن آنهایی را که امر به عدل کردن و توحید یعنی دعات توحید را که متبعان انبیاء بودن بعد از ظهر قتل کردن پس اشارت بده اینا را به عذاب علیم خوب اگر نبی کردن نیکی هم کردن اگر ولی قتل کردن نیکی هم کردن اللہ تعالی میگه هر نیکی با این کفرها کفر به آیات الله قتل انبیاء و قتل اولیاء الهی قتل دعات توحید اینا کفر کفر تمام نیکی های دیگری که اینها کردن بخاطر خاطر این شکو اگر کسی را به خاطر توحید میکشن اینا کافر میشن بخاطری که دعات توحید را اینها کشتن بخاطر دعوت توحید کشتن دیگه این جرم اینها نداشتن لحظه اینها با کافر شد. کسی مؤمن را بکشد بخاطری این که مؤمن است او کافر میشه دیگه هدفی دارد مؤمن را میکشه شاید به درجه کفر نرسه لیکن کسی که قتل مومن را به خاطر ایمان حلال میداند به خاطر توحید اون انسان کافر میشه و خالد که نار میشه اللہ تعالی میگه هر نیکی به خاطر شرک و کفر به آیات الله قتل انبیاء و قتل دعا به توحید اونهایی که یامرون به کس کس چیه عدل توحید عدله به صاحب حق حق دادن عبادت حق خدای اما حق خدا را بدی عبادت کنی جانی مالی زبانی تو اللہ تعالی جواب میدهد اولئک الذین حبطت اعمالهم اینها در عملی دارند به خاطر قتل انبیاء و قتل اولیاء و به خاطر کفر به آیات الله یعنی آیات توحید نابود شدن همه نیکی های آنها در دنیا و آخرت به سبب این امور مذکوره در دنیا و آخرت به خاطر کفر به آیات الله به خاطر قتل انبیاء و به خاطر قتل الذین یامرون بالقسط اینها کافر شدن و تمام نیکی هایشون برباد اینها کسانی هستن نابود هستن آمال سالانه مثل صدقه و صلت رحم در دنیا آخرت و نیست برای اینها هیچ مددگاری هیچ یاوری که برای اینها شفاعت کند و اینها را یاری بده روز قیامت انبیاء قتل کردن دولیا قتل کردن برای دینا که کی به شفاعت کند زادر برای اهل کتاب که در درجه دوم بودند الم تر الذین اوتو نصیبا من الكتاب سبحان اللہ آیا نگاه نمیتونی پیغمبر به طرف چشوانی که داده شده یک فهمی از کتاب که برای هدایت آنها کفایت میکرد انبیاء را خدا علم بسیار بزرگی داده لیکن این علماء کی یک قسمتی از علم خدا دارند سهمی از کتاب های آسمانی دارد شما نگاه نمیتونی به طرف این ملاها که داده شدن یک قسمت و یک نصیبی از کتاب الهی شما نگاه نمی به طرف این آتی یدعون الى کتاب الله خانده می به طرف کتاب خدا بیایید دلیل از کتاب خدا بیارید تا که فیصله کنند اون کتاب الله اختلافات مذهبی را بین شما شما نگاه نمیکنید به اینها که وقتی اینها را میخوانم بیاین دلیل از کتاب الله بگیریم تا کتاب الله خواهی من شما بشود ثم یتولا بعد دعوت الى کتاب الله یک دسته از اینها اعراض میکنند مرض اول تولی مرض دوم این این اعراض اینها از شبهه نیست بلکه عادت کردن که از فرمان خدا اعراض کنن و هم موردون چرا اینها به حکمیت کتاب الله تن در که یهود و نصارا علماء یهود و نصارا چنین تفکیم کردن که ما هر چی بکنیم بر بندگان خدا در حق آنها هر گناهی بکنیم یعنی یهود و نصارا این مسئله را برای خود معتقد کرده بودند که هر گناه ما او بخشیده میشه چرا که ما پیغمبر زاده ایم اجداد ما پیغمبر بودن اگر خیلی مجرم باشیم چند سبای بیشتر تو جهنم نمیمانیم چون پدران ما نمیگذارم، خدا را دارم هی میگم فرزند منه اولاد منه فرزند فرزند منه نواسه منه ابراهیمی شفاعت میکنند، موسیمی شفاعت میکنند، عیسیمی شفاعت میکند ما چون نبی زاده و ولی زاده ایم، هر چقدر گناه کنیم تو جهنم اولا که نمیریم اگر بریم چند سواهی بیش؟ الله تعالی میگه این نافرمانی و تمرد از احکام الهی به خاطر این اعتقاده که یهود و نصارا خود را مبرر جهنمی دارند امروز خب همین یهود نصارا همین اعتقاد را دارند که ما هر جنایت و خیانتی بر مسلمان بکنیم در قره خاکی بکنیم بر هر کس هم بکنیم کسی ما را نمی پرسه جهنمی نیست برای ما وارث این بدبختیه که امروز رفت در دل یهود و نصارا نمانده از همون زمان قرآن در حقیقت میگه نالکه این تولی از کتاب الهی به سبب این است که آنها گفته بودن و این اکیده را داشتن که لن تمسن النار الا ایاما معدودات اولا خدا ما عذاب نمیده اگر بل پردہ ثابت ہے گناہ چند سوائی بیشتر نیست هرگز هرگز ہرگز مست نمی کند مارا آتا ہے غیر چند خیلی که مجرم میشه اولا که ما را جهنم هرگز هرگز و خب ببین لان بر سر تمسا آمده هرگز هرگز مارا را جهنم مست نمی کند الا ایام معدودات اون هم چهل روزی که پدران ما گوساله را پرستش کرد فوقش برای چهل روز خدا عذاب میده باز بعد میدیم جنب اللہ تعالی میگه این اعراض از صورات من خدا و از فرمانهای انبیا به خاطر این اعتقاد باز و این خاطر اللہ تعالی فرمود حالا شما هم جمیلی هر مردم میگم بابا شاب دار جنت و جهنم حسرت علی هر کس را بخواد میبره تو جنت هر کس را بخواد میبره تو جهنم و این تبلیغات در حد گسترده نیست شما این دیدید که اینها بگن خدای ما را ببخش چی میشه حال ما استرابی نراحتی پریشانی نسبت به آخرت شما از هیچ احد اینها نمیشه غفلت کامل از آخرت خوب تجربه کنو من یک رفیق داشتم خدا مغفرتش کند او بر همه این چیز رو باقا من شما هرگز بینی نبی خدا ما را ببخشه خدا خدای چه حال ما می شما چطور میشیم همین به های بلو سخت کشارشون میاد خدا آخرت خود کند دنیا میگذره اینها هرگز این چنین نمی کاملا غفرت از آخرت اللہ تعالی میگه این تولی از احکام خدا به سبب این است که گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدودات هرگز هرگز آتش ما را مس نمی کنه مگر خیلی اگر باشین چند سبایی بیش نیستن انگو شمار چهر روز بیشتر تو جهنم نمیریم اللہ تعالی میگه بغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون اینا را مغرور کرد و فریب داده نسبت به دینشان آن اعمال و عقایدی که خود اینها ساختند خود اینها اعتقادی درست کردند کلیدار جنه جهنم متقرب در دنیا انبیا را معرفی کردن اولیا را معرفی کردن شما دیدی در جلسات اینها یک موردی درباره خدا حرف بزنن هرگز در مورد خدا حرف بزنن فلان امروز فلان ولی متولد شده فلان ولی مرده و فلان ولی نمیدانم شهید شده و تمام شب و روزشون توی همین ایام میگذرن امروز شهادت امروز ولادت با سعادت امروز شهادت نمیدانم با کرامت و فردا نمیدانم چیه او؟ اینها این طوری و یکی جبروتی و یکی ملکوتی و همین کارا آنچه خدا میگه چی و خدا چی کاری و کلام خدا حالا از خود من بگذاریم از همین کنی ها اینا با کلام خدا کار ندارد اکثری چیزهایی را ما دنبال میکنیم که درد ما را وغرهم في دينهم ما كانوا يكثرون یک سری اعمال یک سری عقائد یک سری کارهای ما خود مشغول کرد مغرور کرده این را نسبت به دینشان اون خرافاتی که خود آنها اختراع کردند اون جماعی ها اون اول شاما اول شامی ها اون سیره اون حیله اطغاط و اینها اینها را مغرور کردن خودشان درست کرد. رسول الله بلد نبود هیله اطغاط ابو بکر و عمر و حضرت امام و بنیفه ها بلد نبودن خاک تبریه میکنیم روزان ما بشراز گردن و ثابت میکنیم و با میشینن دیوان میکنن و تصحیب میکنن چیزهایی که دین آوردن وغرهم فی دینهم ما کانو یفترون اولیاء دست ما را ما ما دستگیری از پیران خب، پیر با سازمداری داری خب او بابا اولا تو ثابت کن که پیران پیر بخشیده شد پیش خدا خب پیران تسلیم پیران پیر بخشیده شده است تو این ثابت کن که پیران پیر اجازه دارد برای تو شفاعت کنند پیر من از پیر دستگیری دارد یا روز قیامت از مریدان را میگیرند غرهم فی دینهم ما کانو یفترون خوب توجه کنید هر چیز آپ اللہ تعالی کو اپنے عدالت ہے اونجا حساب ہے اونجا کتاب ہے نزول الموازین بالقیس پیغمبر را جدا حساب میگیرم ولی را جدا حساب میگیرم فاسق و فاجر را جدا حساب میگیرم اونجا همینطور هرچی دل ما بخواهد هست حالا اللہ تعالی میگه فکر پیدا جمانا هم لیوم اللہ ریب فی چیش حالی بدبخت وقتی من جمع کنم همه اینها را یعنی چقدر زشت و نازیبا میشود وقتی من جمع کنم اینها را لیوم یعنی فی یوم اللہ ریب فی هیچ شکی نیست در آن روز روزی که من اینها را جمع میکنم در وقوع آن روز شک نیست اونجا پارتی و پارتی بازی نیست و بودیت کل نفس ما کسبت کامل قرداد کرده می شود هر نفسی مقابل کسبت چه کسب کردی چقدر نوازداری، داری روزه داری حج داری زکات داری ذکر داری تلاوت داری خرد داری چه داری بفرما نبی زاده بفرما تو چه کردی ولی زاده بفرما تو چه کردی و قضیت کل نفس ما کسبت کامل پرداخت کرده می شود هر نفسی هر چی کسب کرده کسب خیر جزای خیر کسب شر جزای شر اونجا دیگه نگفت که انبیا زادگان استثنان اولیا زادگان استثنان دادگان زادگان استثنان سیدها استثنان نه غفتیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون یک ذره ظلم بر هیچ انسانی نمی شود دو صورت ظلم هستن احتمال دارد حسنات ما را به حساب نیارد این هم ظلم اللہ تعالی میگه در ظلم این ظلم نیست سیعات ما را به حساب نیارد ببخشید سیعات ما را مضاعف کند یک گناه را ده گناه یک گناه را دو گناه یک قتل از ست قتل بینیسن ظلمه من یکی را کشتم شما صد قتل برای من نیست این هم ظلمه حسنات مقای حساب نیان هم ظلمه سیعات مقاعد بشون هم ظلمه که اللہ تعالی میگه هیچ ظلمی نیست اصلا ظلم و ظلم نیست اونجا لا یظلم هر انسان مقابل در مقابل کسب خودش باید بره جواب بده این داده، آقا داده، یعنی پسر فیر نماز نخانه خدا منی پرسه پسر پیغمبر هم نماز نخانه خدا نمیپرسه اگر پسر گدا نماز نمیخانه پا حسابش میارن و اگر نبی زاده خیانت کند و خدا پا حسابش نیارد پس عدالت احکم این چیه این ایمان ها برای خود همینطور درست کرده بودن ما آقا ای ما پیر زاده ای ما نبی زاده ای ما ولی زاده ای ما فرزندان چه جهنم با ما چی محمد ما را تحقیر میکنه، ما تعالی گفت کبابتون میکنن وفیت کل نفس بما کسبت و هم لا یظلم. امروز هم همین خرافات در اذهان مردم جا شما دستگیری از پیرها دارید دستگیری از داری نماز نمیخوانی روزه نمیگیری حج نمیکنی زکات نمیدی ذکر نمیکنی تلاوت نمیکنی قرآن نمیخوانی جهاد نمیکنی بلکه مابوس بله همکاری که بله پیغمبر زاده کارت نداره نام پای حساب هر انسان را اینطور است آیه سوم توحید هست بگو اللهم مالك الملك فریاد بزن و خدا به پیغمبر چی میگه و خدا به پیغمبر چی میگه مرا فریاد بزن اللهم به بمعنی چیه اللهم به بمعنی چیه یا الله و پیغمبر فریاد زن است و خواننده است الله را شان نزول آیه را گفتن که وقتی پیغمبر علیه السلام محاکره بود با احزاب و او خندت میزد اینها به سنگگیر کردند و رسول پاک صلی اللہ پایین و زد و بعد مجدد که خدا به شما کاخهای ایران و روم را میده شما بر کاخهای ایران و روم هم خدا شما را مسلط میکنه شروع کردم منافقینی که در جمع بودن که از گرسنگی به شکمش سنگ بسته و از ناداری و فشار در شهر کوچکی یثرب محاصره هست خواب ابر قدرت ها را میگیرد اللہ تعالی نازل کرد قل اللهم امروز مردم اعتقاد دارن که بوش و بلر و شارون هر چی بخواهن میشه درسته و ذهن مردم همینه دی هر چی رو قدرت خصوصا اینجا که تخت و ساز به افغانستان و ایران شد دیگه همه مردم ایمانشون اینه اعتقادشون اینه که جهان هر چی بوش و بلر و شارون بخواهن میشه. همینطور اعتقاد ندارن هم مردم های خوب نمازی همه هم هرچی اما قدرت ها بخوان نبونه این دیگه حرف های ولی این, این هم یک تبلیغ شیطانیه یعنی در برابر اینها نباید نفت کشید گوشه ها بلی ها هرچی بخواه همونه الله تعالی به مسلمان ها گفت به پیغمبر گفت موظفید که شما در دنیا اعلان کنید که مشیت خدا در دنیا کار میکنه مشیت گوش و بلن و شارون کار نمی کند هرچی الله بخواهد امون خواهد شد شاه کند گدا کند عزیز کند دلیل کند او فقط خدا هست خدایی که گرفت داد به و همون خدا هست که میگیره از میده به کسی دیگر این اعتقاد که بگه که مشیت قدرت ها در دنیا هرچی قدرت ها بخواهن همون میشه این اعتقاد اعتقاد کفری هست او هنوز ایمان ناورده به خدا او هنوز این ایمان ناورده که همه چیز مشیت الله هر اعتقادی که انسان داشته باشد که مشیت اگر قدرت ها هرچی اگر قدرت ها بخواهم میشه نه این اعتقاد اعتقاد ایمانی نیست اعتقاد کفریه چرا خدا موظف کرده پیغمبر تو الملک من تشا کارنامه این مالک الملک این مالک الملک چه کارنامه ای دارد کاری هم میکنی مالک الملک هستی ربا میگه بله تو میدهی ملک را به هر کسی بخواهی کرسی افغانستان را کرسی افغانستان را از داود گرفتی دادی بنورک از نورا گرفتی دادی به ببرد از ببرا گرفتی دادی به حفیظ اگر مطلوع گشتن از حفیظ گرفتی و دادی به نجیب از نجیب گرفتی و دادی به ربانی و از ربانی که گرفتی و دادی به کرزائی مالک الملک توی این شاهان متعدد در زندگی ما در ربان تابید شده دادی به ملای بیغت شر سبایی و تنزی الملک ممن تشا توی که گرفتی از ملاها و دادی ببوش توی ربا دیگه کسی نه تو عز من تشا پیراهن ذلت را بتن کس دادی تمی دہی عزیز تمی کنی ہر کس را بخواہ که عزیزش کنی زلیل تمی کنی بله انا که برای خدا جان میدن آنها هرگز دلیل نمیشن آنها عزیزن همانطوری که محمد را صلی اللہ علیه وسلم از مکه به مدینه برد آیه پیغمبر پیغمبر عزتی بود یا ذلتی هر که برای خدا و بلال بسا ذلتن به چشم مردم لیکن پیش خدا عزتن بلال به گلویش تناف بود برای خدا آیا بلال این تناف عزیز کرد یا زلیل خمیه دو تکه شد آیا عزیز شد یا زلیل هرچی برای خدا می آید عزت عزت خدا تاریخ بیان کند که چه کسان عزیز بودن و چه کسان زلیل بودن اون روز که بلال را در مکه میگردانیدن تناب گلو و شلاق میخورد و احد احد گفت آیا برای بلال عزتی نشد شد یا نشد امروز مسجد حرام باب و بلال دارد این داستان های بلال را انسان ها در دنیا ذکر می کنن و چشمشونش باران میشه خدا چه عزتی دادی بلال را گاگاهی در این ظاهر ذلت عزت است ها توی ربا هر کس را عزیز می کنی که می خواهی و توی که ذلیل می کنی هر کس را که می خواهی عزت از آن خدا هست ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین عزت به خدا و رسول و مؤمنین اختصاص دارد ولكن المنافقین لا يعلمون خلاصه بیه دقت که تمام خوبی ها در قبض قدرت تو این انك على كل شيء قدير انقلابات دنیا را و ریاست های دنیا را امروز مردم هست انتخابات میدانند و از مردم میدانند و از این چیزها میدانند الله تعالی میگه دلیلی دیگه همانطوری که نظام عزت و ذلت و خیر در قبضه خدا هست این نظام هم در قبضه قدرت خدا هست طول جلیل فی النهار داخل می کنید اجزای شب را در اجزای روز روز بزرگ میشه شب کوچک طول جو نهار فی اللیل داخل می کنی اجزای نهار را در لیل و تخرج الحی من المیت اخراج میکنی جاندار را ازم بی جان جاندار را ابراهیم خلیل را توی که خارج میکنی من المیت از آذر بی جان انسان گویا را تو خارج میکنی از نطفه بی جان جوجه زندرا تو دیدار میکنی از تخم بیجان از هر نوع این تمام جاندارها یا از تخم بیجان یا از نطفه بیجان وجود دارد تخرج المیت من الحی تو اخراج میکنی مرده را زنده کنان مرده را از نوح زنده تو پیدا کنی حضرت علی زندرا درا از طالب مرده تو پیدا می کنی تخرج المیت من الحی مرکنان مردرا تو پیدا میکنی کنی از از زنده از نو یک توجیه همینه که یک کافر را از مومن یک کافر را از نبی و ترزق من تشاء بغیر حساب ربط تو رسمی دی هر کس را بخواهی بغیر حساب برای کسی چنان در رسک را برابر میکنه که حساب و کتاب نمیدانه نمیدانه من سرات پول دارم سرمایه خود را نمیتونه حساب بکنه ترزق من تشاو بغیر حساب لہذا این همه به مشیت الانی یعنی کدوم چیزه که بدون مشیط خدا باشه چیزهای بسیار بزرگ همین نه همه چیز به مشیت الله به اراده الله ملک خدا ویل نیست که هر که هر چی بخواهد بکنه تاریخ بوش و بله تعیین شدن که این تاقبتات ها را بکنن مشیط الهی شدن روزی که الله تعالی بخواهد اینها را در زواردان جهنم جمع کند چنان حالاتی میارد که غیر مترکب برای انسان الله تعالی هست این در دنیا هر چی می شود سروران گرامی به مشیت الله البته رضای الله نیست چیزی دیگه رس به مشیط خدا هست رضای حضرت زیاد رس که مردم نگه اینجا پس رضای خدا هست نه هرچه تحول تغییر این مشیط خدا هست همه باید ما در برابر مشیط خدا تسلیم باشیم مشیط خدا و قضا و قدر خدا یک چیز تاکن قانون کامیابی را بیان میکنه تا اینجا صفات عالی رب العالمین بیان شد محسود به ندا محدود است مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك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 ندا تو مالک الملکین همه اختیارات و تصرفات را در کائنات تو داری لہذا اقض حاجتی حاجت من محمد را برابر کن حاجت من ابی بکر را برابر کن مقصد من علی را برابر کن اللہ تعالی بما گفتت شما باید به بارگاه من با این کلمات با من مناجات داشته باشی چه خدایی شان خود را در ضمن یک دعا به ما تعلیم داد ها شما هر وقت این آیه را بخانید و هیچ فکر نکنید که در اختیار بندگان خدا هم چیزی بزاش میشه. نه نه همه چیز به مشیط خدا عزت و ذلت به مشیط خدا از هیچ بارگاهی از هیچ آستانی عزت و ذلت بر بر نامرزی نمیشه عزت هم از بارگاه عالی رب العالمین ذلت هم از بارگاه عالی رب العالمین شاهی و گدائی هم از بارگاه رب العالمین است از بارگاه هیچ امامی نه عزت می آید نه ذلت می آید همه چیز عشق الله اکنون اصول کامیابی اینه که با دشمنان من خدا حق محبت نداری هر یار من است هر من عزت و ذلت کا مالک میداند هر که من رازق میداند او مومن مومن حق ندارد با دشمنان من دست برادری بدهد لا يتخذ المؤمنون الكافرين قانون کامیابی یعنی ترک موالات را کفار گوش کنید سر بران گرانی محبت قلبی با هیچ کافر و مشرک نباید انسان باشد به هیچ صورت و یک مداراتش میگن تهیهش میگن شما اگر برخورد حسن داشته باشید در باب دنیا با اون کافر که حربی نیست جنگ نکرده باش حرب نکرده در امور دنیا شما اگر برخورد حسن با کفار هر کافری داشته باشید با چهره بازی برخورد کنید این هم ممنون نیست و اگر یک کافری حربی هم نیست جنگ نکرده با شما لشکر کشی نکرده حالا اگر شما برخورد حسن با او داشته باشید در صورتی که حربی نباشد به خاطر که شما را ضرر نده، شما با او معاهده کنید به خاطر اینکه به شما ضربه نزده و با شما عداوت ندارد لحظا این هم ممنون نیست این هم همه در الا ان منهم تقا به خاطر اینکه شر آنها به خاطر اینکه حسادت آنها را کنید و اگر شما برخورد سیاسی و دیپلماسی داشته باشید هیچ مسئله نیست این همه در الا ان تتقوها لگه وقتی لشکر کشیده از آخر دنیا آمده له کرده زن و فرزند را حالا جلو این کافر تملک کردن حرام و هر با ها بره تملک کنه و خوشامد کنه او دشمن خدا هست و دشمن رسول خدا هست که با دشمن خدا و دشمن رسول الله دست برادری میدون تملک میکنه اینهایی که الان رفتن با کافرها بوش و شارون همکار شدن که در ری ایمان هم داشتن غرب شد هیچ چی برای آنها نمانده ولو هم که برن خانه کابرا حج کنن و بیشون تاز از زیر ناف هم بگذاره شون هم که هجده متر بشه با امامه و بارش دراز که مومن نمیشه شرایط ایمان لایت من نمیگم این از آیات قرآنی لایت تغذی المؤمنون الكافرین اتخاذ نکنن مؤمنین کافرها را اولیاء دوستان سمیمی ظاهرن و باطنن غیر از مؤمنین اونا که مؤمن بودن چه ریاست داشتن چه نداشتن با هیچ کافری مرابطه نداشتن کافرها قبولشون نمی کردن الله غیر از مؤمنین و من یفعل ذالک همون من نمیگم ریشم از ناب بگذرد و امامش هشته متر باشد لیکن با کافر مرابطه دارد و مؤمن میزند و میکشد الله تعالی میگه از دین خدا هیچ بحره ای و من یفعل ذالک هر که این کار را بکند یعنی با کفار مراوده داشته باشد خصوصا کفار وقت هر بی باشد فلیس من الله فی شیئن نیکی ناغار در دین خدا در هیچ شماره این از دین خدا بهرهی ندارد الا اسلامون قطع بمانه لیکن لیکن اینکه ترسید شما دانا خطر کردید حالا برخورد دیپلماتی داشتید این مسئله اینکه شما بترسید دانا تقاتن یک طرف هم بزرگی باشد تا زبان مصالحت کنید آنها با شما نجنگیدن شما با آنها مرابطه کنید گفت شنید کنید اینکه کافرها را پاسداری میدن این تقوا هست بیم اگر تو مؤمن ہے اونجا که پاسداری رکبار ببند همه را داغون کنو اینهایی که میخوانند امریکا را بوش و بلر را که بر آنها آقایی کنند بوش و بلر فرمان بدهند و اینها بوش و فرمان بوش و بلر شارون باسن اینها که مومن نیست قرآن میگه اینها مومن نیست دلان ان خلاص من مدارات ظاهر مباب و محبت درونی حرام اللہ تعالی میگه از این استثناء الا ان تتقوا منهم تقاتن سوء استفاده نکنید یحذرکم الله نفسه خدا شما را برحضر میدارد از ذات خودش آیا شما خوفی دارید مدارات میکنید یا ندارید خدا را هم در نظر داشته باشید برای چی با کافر مراوده داری شرط تو سفر به ماسکو میکنی ندیدی چطور به ماسکو سفر میکرد مراوده بود اینجا هر چی رفتن ماسکو یار تاریخ کردن گفت نه شما افغانا ما که بیاییم بر علیه امام میشید امریکا آماده شد آمده آمده لیکن اللہ تعالی اس خواهد ذلیل خواہد کر دینا شوروی ذلیل و چارده سال مقابلت کرد انشاءاللہ چار سال را تکمیل نمی کند و میرود انشاءاللہ جهنمی های خود را اینجا می گذارد در افغانستان و بعد انشاءاللہ خودش میره و برای همیشه یاد می کند که با مسلمان نمیشه ساخت اگر یک ذره بی غیرت شدن زن خود را در اختیار می گذارم آپ نے ایمان اللہ نے کیا یہ غیرت تھا رب بھی گوشہ رہا بر بھی کنی خب. سبحان اللہ یحذرکم اللہ نفسا سوی استفاده نکنید از استثناء اللہ ان منهم منہم بر هزار می دارد شما را الله ذات خودش و این هم بدانید سو استفاده نکنید که الله المسیر چند سبا اگر خوردید و بوشها بلرا به طرف خدا مسیر و بازگشت است اونجا خدا شما خواهد پرسید شما چه مراوده داشتید برای چه مراوده داشتید همکار بوش برای چی بودید اللہ تعالی میگه لذا از عذاب خوف کنید اللہ تعالی میگه اگر شما ظاهرا عداوت کنید لیکن پشت پرده مراوده کنید ظاهرا میگه ما نمیخواهیم لیکن پشت سر بگی باش باش این ما برای ساکت کردن اوام کی بیگانه را جا دادید اوام شاید اعتراض کنند لحظا پشت سر مرابده کنید امریکا را بگو باش ما جان و دل تو را حفاظت کنیم، اگرچه در سمرانه های جمعه کابل بگن ما بیگانه نمیخواهیم و پشت سر بگم باشید الله تعالی میگه من خبر دارم شما را در دو جهان می میکنم دیگه پدر بابرک یک نظامی بود روزی تعداد از افسران روس آمدن پیش او گفت میدانی کشور افغان را ویل کنید و برید من به شما می میشم افغان قومی نیست که بیگانه بپذیرد در حالی که پسرش رئیس جمهور هم من به شما میگم عزت شما همین جایه ول کنید و برید افغان قومی نیست که در کشور بیگانه بپذیره کافر بیگانه بپذیره این برای من کسی حکایت کرد از پدر بر بلا الان اگر کسی میرفت پدر کرزایی میگفت بوشا او بوش برو که افغان تو را نمی پذیرد اگر صد افغان را بیمان کردی ده افغان ایماندار هست انشاءالله کمر تو را میشکنه همین ده تو زلیل تر شوروی میشی و برمیگردی تو به چه بهانه ای آمدی در افغانستان کجا شد بهانه تو اگر پدران گوش را فدران همکارها اینطور تفهیم می کردن اونها می فهمیدن لیکن مست نشه پنجاد نمی فهمد جهنم خطرناک منتظران آنها هست قل بگو پیغمبر ان تخفو ما فی صدورکم ما فی صدورکم اگر شما مخفی نگه دارید محبت کفار را در دل ظاهرا چیزی دیگر بگید باطنم چیزی دیگر باشید او تو بدوهو یا ظاهر کنید مات صدور را به هر حال در تمام اعوال یعلمه الله الله تعالی میداند الله تعالی میداند و یعلم خصوصیت صدور شما چیه خصوصیت صدور شما نیست و میداند ما فی السماوات و ما فی الارض را آنچه در آسمان هستند آنچه در زمین علم کامل الهی بانا و بست والله علی كل شیم قدير، او بر هر چیز قادر ہے انشاءاللہ قادر انہارا نابود خواهد کرد با علم کامل و قدرت کامل با سیطر انہا کی در دنیا بر قدرت گفت شدن بر قدرت اللہ تعالی بدست مجاہدین مظلوم قدرت انہارا از ہم پاشی انشاءاللہ بدست مظلومان مسلمین بخاطر خونهای پاک انشاءالله اسکلت بزرگ امریکا ایالات متحد امریکا هم خواهد پاسید نمی باشد این تهدید بزرگ خدا میگه او بر هر شی قادرت او قدرت قادر او قدرت کامل دارد مشکب ذات را در در مدت کوتاه کمتر از پنجه سال بر ابر قدرت را تاخت و تاز نصیب کرد نبود لکل کل شی قدیر پنجه سال طول نکشید تمام استعطره کافرها را اللہ تعالی ورد پایی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر روزی که میبیند هر انسان چه عمل کرده از خیر محضرا جلوی چشم خود فیلم نیکی ها را میگذارم میبیند و آنچه عمل کرده از سو اونها محضر میبیند خیر کرده جلو چشمی میبیند شر کرده جلو چشمی میبیند امروز که دیگه فهمیده مشکلی نیست که آرازند دو آراز دیده نمیشه قدیم من کجا گفتم بابا نماز یک عرضیه چطور دیده میشه سخن یک عرضیه چطور دیده میشه الان که شکی نیست نه این همه آراز را میبینن خیر کردن هم جلو چشم میبینن جمعه مردم خواب بودن استراحت می کردند و می نازیدند چهار نفر آمده قرآن می خاند با خدا این خدا قیامت نشان می دهد اونها که خوابند و شب و روزش می گذره این سی ساعت شما هم می گذرد هنوز باید من شما از خدا خیلی تشکر کنیم احسان رب العالمین مردم خوابند شما با خدا سر و کار دارید يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء آنچه عمل کرده سوء اون هم میبیند محضرا مجرم اونجا خیلی تحصر میخورد تودو این نفس مجرم و موسی آرزو می کند که تحقیق بین این نفس و بین معاملت من سوین امدن بعیدا امدن بعیدا یک فاصله بسیار دور می بود کاش این من انجام نمی این خیانت را من انجام نمی دادم من بابو شو بلی رحم کار نمی شدم و این ملحای بیچار را تعدیب نمی کردم ای افسوس می کنه توتر مجرم این نفس مجرم آرزو می کند تحسور مجرم ای کاش که بین او نفس مجرم و بین ما ملت من شوین امدم بایدا یک فاطره بسیار دور می بود باز قرآن آمد و یحذرکم الله او مردو الله تعالی شما را بر حذر از ذات عظیمش از ذات عظیم خدا بترسید حذر کنید پرهیز کنید جنایت نکنید با کفار مراوده نکنید با کفار همکار نباشید چیزی که اینجا خدا ممنوع کرده چیه که لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء الان ما قرآن فهمیدیم که با کافر همکاری ضربه به اسلام و مسلمین چه ضربه همکاران گوش بلر و فکر عظیم اسلام وارد کردن که خدا تو بر فکر اینها ضربه کهی آنهایی که با بوشهها همکارن و شریعت غراء محمد رسول الله و بی پرچم لا اله الا الله آوردن پایین و پرچم جهنم را بلند کردن غیرت شما چی شما را این کلمه غیرت نامد که میخاندی پرچمی که بر آن لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته بود این پرچم را آوردن پایین و پرچم کفر را بلند کردن این چه خیانتی هست که خدا این خیانت را تا قیامت هم و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد چرا خدا میگه یو حق رکم الله به الله تعالی میگه من نسبت بندگان مهربانم مهربانی من تقاضا میکند که من از خطرات اینها را متوجه کنم و کسی که با کسی مهربانی دارد میگه بابا خطره خطره ها ایشه ایشه بچه میگه ها اخ اخ ایشه خطره یحذرکم الله نفسه معنیش والله رو رؤوفکم بالعباد تقاضای مهربانی این شما را بر حذر بدارد تا که از عذاب خداوند متعال نجات حاصل کنید بی خاطر اللہ تعالی بار بار یعذرکم اللہ نفسا یهود نصارا مشرکین مکہ همه مدعی محبت خدا بود گفتم عبدنا ایسا و مولا محبتا لله این همه شان نزول آیا دارم بیان میکنم شان نزول قول ان کنتم تحبون الله این می گفتن ما نابدم ایسا ما بدنا ایسا و مولا محبتا لله قیل سبب نزولنا عینا نبی دخل الكعبه پیغمبر تشریف بردن در خانه کعبه فوجد کفار دیدن کفار را فقال گفت کفار ما ملت ابراهیم التي تدعونها اینا مال شرکی که شما دور بر خانه کعبه انجام میدی این آین ابراهیم خلیل الله نیست که شما مدعی آین ابراهیمی فقالوا در جواب پیغمبر گفت ما نعبدهم الا الى الله ظلفا ہر کے دائے محبت خدا کند و خالف سنت رسولی فہو کذاب و کتاب اللہ یکذبه ہر کے دائے محبت پر خدا بکند و خلاف سنت رسول بکند تو کذاب و کتاب خدا ہمورا کذاب گفته ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اللہ تعالی می فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فی یختلفون ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار اینا کاذبن کفارن هر که ادعای محبت کند و خلاف کند با محبوب او در ادعای خودش کاذبه عربی هم گفته تاصل اله و تظهر حبه میگه الارا نافرمانی میکنی و اظهار محبت خدا داری میگه این بسیار تعجب آور است در دنیا نظیر ندارد چرا فإن المحب لمن يحب مطیعو محب برای محبوب خودش خیلی اطاعت می کند بلا نسبت اگر شما با یکی مراوده محبت داشت باشید و از شما جانی بخواهد تقدیم می شما فریبت لیلایی لیلا جان بخواهد می لیلا مال بخواهد می دهید لیلا ایستادن روی پا بخواهد می ایستید نمی ایستید ان المحب لمن یحب مطیعو محب برای محبوب خوب اطاعت می کند بچه محبوب را پدر اطاعت می کند شما اگر یک ذره محبت داشته باشد حتما اطاعت او خواهش مد جدید چادر بکند و او را هم دوست داشته باشه چادر نمیخره الله تعالی این همه مدیان محبت یهود ادعای محبت خدا دارد نصارا ادعای محبت خدا دارد مشرک مکه محبت ادعای محبت خدا دارد خاطر حصول محبت خدا حق خدا را به بندگان خدا میدن نفهمیدی؟ همه مدعی محبت خدا لیکن راه محبت را گم کرده از راهی که محبوب خدا بشن و خدا محب بشه بی راه میرن اعمالی که باید برای خدا تنها انجام میدادن انجام میدن اون اعمال را اون سجده و رکوع و تضرع را برای بندگان خدا تا از این کانال بشون محبوب خدا الله تعالی میگه ادعای محبت شما قبوله همه شما محبی لیکن مسیر محبت را که شما محبوب بشید و خدا محب بشود شما اشتباه کرده اید من نبی مبوس کردم زمانی که در اعتقاد و اعمال و اخلاق این نبی من را اتباع کردید شما شوید محبوب من خدا می میشوم محب شما هستید محب لیکن شرط محبوبیت در شما نیست که من محب بشم و شما محبوب بشید اون یک راهیه که این نبی برگزیده من را مو به مو اتباع کنید در اعتقاد در اعمال و در اخلاق از همه مهمتر در اعتقاد قل بگو پیغمبر ان کنتم تحبون الله اگر هستید شما به ذم خود حالت دوام محب الله و میخواهید محبوب الله بشوید فاتبعونی من محمد را اتباع کنی تنا نسبت زدن امروز واحد با آب و تاب لیکن اتباع من در باب من محمد ولا اشرک به من محمد فقط ربم را می خانم و با رب کسی دیگر را شریک نمی کنم ولا اشرک بیا احدا شما هم بعد مثل من باشید فقط رب را بقانید و با خاندن رب کسی را شریک نکنید تو خب پیغمبر سیرتش چیه خب اونی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اتباع کنید یاد شما باشد قبل از همه چیز در اعتقاد در آمان و اعتقاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبود که همه چیز مشیت خدا هست قل اللهم مالک الملک این آیه توحید این درس را نداد که همه چیز به مشیت الله لہذا من محمد را اتباع کنید همه چیز به مشیت الله اولین اعتقاد همه چیز به مشیت گرد بات سمره نقد یحببکم الله ثمر اول در اتباع من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شما را محبوب قرار میده شما شوید محبوب الله میشود محب در فارسی شما میشید معشوق الله میشود عاشق این کلمه را میگن نباید محب و محبوب شما شوید محبوب الله می شود محب یحببکم الله در اتباع من محمد محبوبیت خدا گیر می آید شما می شوید محبوب الله می شود محب دیگه چیه هرچه گناه هم کرده باشید یغفر لکم دنوبکم گناه شما را هم می بخشد این, ما این محب شما را محبوب قرار داد گناه برای شما نمی می بخشد برای شما گناه در اتباع پیغمبر قبل از همه چیزا مولوی صاحبان این آیه ما قبل ما بعد نگاه کنید در مورد اعتقاد اختلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مردم مکه با یهود و نصارا فقط در بود عقیده بود در بود اعمال اختلافی نداشت در خواندن نماز روزه حج زکات خیرات صدقات اونها با پیغمبر که اختلافی نداشت اختلاف داشتن حج نمیپذیرفتن با پیغمبر درگیر بودن یا توحید را نمیپذیرفتن اذا ذكرت ربك في القرآن وحده والله لا ادبارهم نفورا اختلاف قوم هبا پیغمبر روی چیزی در اون بود که با من اختلاف داری باید من اتباع کنید اعتقاد خود را کنار بگذارید وای اکثر این آیه را میخوانند تو فضیلت مثال نسواق هم سنته امامه هم سنته ریش هم سنته روی رخت خواب دست راست خوابیدن هم سنته وضو گرفتن و در مسجد داخل شدن با پای راست و با چپ پای چپ خارج شدن اینها هم سنته لیکن وقتی که قرآن میکنه روی اعتقاد اختلافی که مردم با پیغمبر داشتن در اون با من اختلاف کنید بگذارید اعتقاد باطل خود را من یک خدا را میخوانم من یک خدا را معز و می میدانم شما هم همین طور باشید پیغمبر گاهی برای انبیاء و اولیاء قربانی میدن ها شما بیه حادی اگر پیغمبر هم گاهگاهی آس و ماس و این چیزها را برای انبیا میدن بیاری دلیل که تاریخ موت و حیات ابراهیم خلیل الله را پیغمبر اسلام تدلیل کرده باشد امروز روز ولادت ابراهیم امروز روز وفات ابراهیم خلیل الله است بیایید تدلیل کنید در ولادتش شیرینی بدهی و در وفاتش آسوبک صدقه کنی پیغمبر کرده در در ارتحال رسول الله و همچنین در ولادت رسول الله آیا حضرت علی فاطمه الزهرا و حسنه همچنین کارهایی را کردن امروز ما به خاطر ولادت یا به خاطر شهادت بندگان خدا چه کارهایی را انجام میدیم خلاف پیمبر کسی را خلاف پیمبر کسی را که هرگز به منزل نقاهد رسید اتبیون نقش قدم من پیغمبر بیایی اعتقادان عملا اخلاقا محبوب خدا میشه تمام این رسوماتی که امروز مردم مشغله کار خود کردن هیچ سند و مدرکی از رسول الله ندارن همین که ندارن دلیل اینها باطلن پیغمبر خیر بلد نبود شما خیر بلدی تاریخ ولادت مادر آیش تاریخ ولادت خدیجت الکبرا رفیقه با وفای محمد رسول الله و تاریخ وفات آن را پیغمبر چطور تجلیل کرد شما تجلیل میکنون حبت تاریخ اولیاء شما از پیغمبر بهتر میدانید پیغمبر بلد نبود راه های سعادت را به ما نشان بدهد عمل بکند نماز خواند و به ما نشان داد زکات داد و به ما نشان داد قصاص گرفت و به ما نشان داد جنگ کرد و جهاد کرد و به ما نشان داد حج کرد و به ما نشان داد زکات داد و به ما نشان داد روزه گرفت و به ما نشان داد فقط دیگه همین راه های موت و حیات بندگان را تدلیل نکرد و به ما نشان نداد همه راه های سعادت را پیغمبر کاملا به ما نشان نداده اصل بسیار بزرگیه نقش قدم پیغمبر را گوش در اوامر در انجام دادنی ها هم پیغمبر را اتباع کنید در منحیات هم پیغمبر را اتباع کنید بجای که پیغمبر چیزی را نکرده ترکش داده هم باید پیغمبر اتباع میشه در فعل اتباع میشه در ترک هم باید پیغمبر اتباع میشه چیزی که پیغمبر نکرده دلیل که باطله در فعل و در فعل در فعل و در ترک پیغمبر باید اتباع میشه صحابه پیغمبر تاریخ موت و حیات پیغمبر را چطور تصویر میکردن همونطور آنها هیچ کاری نکردن نگفتن امروز تاریخ ولادت پیغمبر است همه شیرینی بید نه خیابان بگذارید و نه کوچه و نه خانه و خب بشینید دیگه بخانید چیه مولود خانی کنید صحابه مولود خانی کردن بگید برای ما حدو برهانه کن صحابه مولود خانی کردن حدو برهانه کن این قرآن خدا این سنت رسول الله چه خرافاتی مردم انجام میدن که بله ما مولود خانی میکنیم چی گفته شما را مولود خانی کنیم رسول الله گفته صحابه گفتن تابعین گفتن تب تابعین گفتن مجتهدان دین گفتن امام ابو حنیفه گفته امام شافعی گفته احمد ابن حنبل گفته این مجتهدان دین به شما گفتن هیچ چیزی نیست این همه خرافاتن ایجادات هستند که مردم خودشان غر هم دین دینهم ما و یفترون هستند این الله تعالی میگه کامیابی میخوای مو به مو پیغمبر من اتباع کنید فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم خدا گناه می بخشد محبوب قرار میده بخشنده و مهربان است بخشنده از گناه شما را می بخشه شما را محبوب قرار میده بعد از بخشیدن چون که مهربان است رسول گرامیش را که شارع قانون خداوند در توحیدش فانتم الله دست سیوتی در نکنن نگاده این اعراض کردن من التوحید تو فان الله لا يحب الكافرین کافر یهودی باشد کافر نصرانی باشد کافر مشرک باشد هر کافر محبوب خدا نیست اونهایی که توحید اعراض کردن شما را مقتدا توحید قرار ندادن بشنی فإن الله لا يحب الكافرين این کافرها را خدا دوست ندار الله تعالی نجات بده اینهایی که از اطاعت پیغمبر در باب توحید اعراض کنند کافر خدا کافر را دوست ندارد خدا نمیگه من به کافر نان نمیدم من به کافر ریاست حکومت نمیدم میگه من کافر دوست و متبع رسول الله را در هر باب محبوب من متبع رسول الله در هر باب محبوب الله است خب. آیت توحید چهارم جواب شد راجب آدم علیه السلام آدم صفی الله راجب مریم بنت عمران انواع و اقسام اعتقاداتی اینها برگزار کرده بودند اینها را کارساز حاجت روا مشکل گشا فریادرس دادرس معرفی کرده بودند پیش خدا الله میگه اینها برگزیدگان منو هستن آدم برگزیده نوح برگزیده ابراهیم و آل ابراهیم برگزیدن عمران و آل عمران برگزیدن لیکن اینها حضرت روا و مشکل گشا نیستن ذریتم بعضها من بعض اینها اولاد یک دیگرن پدرن بعضی و بعضی ها فرزندن بعضی ها مادرن چه نیازی پدر به فرزند و چه نیازی فرزند به پدر و مادر دارد خود ها بندگان محتاج برند محتاج به والد محتاج به والده والدین محتاج به ذریات اینها کجا شدن مشکل بشا و روا و قادرت و فریاد راست اونها مثل شما کی به دیگر چه نیاز داری الله و همه این اجتماع بشری به یکدیگر نیاز ندارند، والدین به فرزند فرزند به والدین نیاز و نیازمند نیستن ولی این برگزیدگان من هم همینطورم مثل شما داغ نیاز و محتاجی به یکدیگر است کجا میشه من فریاد رس و دادرس فریاد و دادرس و مشکل گشا حاجت روا کسی باشد که به کسی نیاز ندارد حاجت روا و یاد هر کس اون ذات بشه که به هیچ کس نیاز ندارد وقتی بیرگر نیاز من بودم الله ان الله استفا آدم الله برگزیده آدم علیہ السلام را نورا، آل ابراہیم آل عمران را جہانی آل زمان در حال کی ذریتم من بعد اولاد بودم بعضی از بعضی دیگر همه نسل آدم بودن بعد از آدم نسل اصلی بودن بعد از ابراهیم آل ابراهیم تمام انبیاء اولیاء برگزیده از نسل ابراهیم بودن از نسل امران یک امران پدر موسی کلیم الله و این امران پدر مریم بین این دو امران این تفسیر مراقی نوشته هزار و هشتصد سال حدودا فاصله چقدر هشتت این هم گفته تقریبا هزار سال خورده بین دو تا امران فاصله بود این امران واقعا یقون امران از نسل اون امران امران حضرت موسی کلیم الله هارون علیه السلام متولد شدن از نسل این امران پدر مریم حضرت مریم متولد شد و از اون مریم عفیفه عیسی روح الله به دنیا آمد این هم یک دیگر محتاج بودن نسل یک دیگران ذریتن بعدها من بعد اینها فریاد هر کس را نمی شنیدن حال هر کس را هم نمی و والله سمیر العلیم الله فقط که فریاد فریاد کنندگان را میشنود و حال آنها را میداند اینها که سمیر کلشه و بسیر کلشه نبوده هر چیز را از هر کس نمیشنیدن و هر جا نمیشنیدن و هر کس را نمیدانستند و هر جا هم نمیدانستند بس سمیع و علیم از هر کس هر جا علیم به هر کس در هر جا الله پس هر حاجتی داری به بارگاه که این ذات سمیع و علیم مطرح کنی او را بخانی چرا میرید مخلوقی را مثل خود میخانی جواب صبر راجب به مریم کسی که ثمره دعای مادرش هست و نیازمند پرورش باشد چطور میتواند معبود قرار گیرد واجب بیشا و مادرش هست الله تعالی میگه او خودش متولد شد اون هم چطور متولد شد مادرش خیلی ارتباط کرد پیش خدا که من بچه ای میخوام حنا زن امراد میگن دارای اولادی نبود ولی یک زن بسیار پاکدامن و متقی روزی زیر سایه درخت خانه نشسته بود که پرنده لانه روی درخت ساخته بود و می آمد بچه های خود را پرورش میداد حشراتی می گرفت و به دهنی را الله شما دیدید که پرنده ها جوجه های خود را چطور پرورش میده؟ نه دیدی بیبی ماشاءالله همه هم پرنده را میبینه چقدر عاطفه دارد به دهان گرفته فرو نمیبرد اول شکم هر بچه را سیر میکنه دیگه همه اینجا گفت که کاش که من هم بچه ای می داشتم به دهن او غاشکی می دادم مادرها عاطفه دارن به دهن بچه ها غاشک می اینم فکر نمی کنه که این بچه الان میخوره و نیم ساعت دیگه نعوذ بالله چرا کسافت کاری میکنه اون فکرش نمی کنه بسیار سیر بشه الله حضرت هم نگفت ربا بچه ای میخواهم الله تعالی گفت بچه ای میدم وقتی بچه در شکم پیدا شد احساس بچه کرد فکر کرد این پسری میشه طالب علم مسجد بیت المقدس میشود از همه کارهای دنیا دست میکشد تالی تورات میشود و اینجا خدا را عبادت کند دیگه کاری هم دین این نمیخواهم الله تمنا کرد نظر کرد ربا این بچه که در سن بالا رسیده نظر توه اینا از من بپذیر اللہ تعالی میگه او بی ایمان های مسیحی لانتی مریم ناظر من بود بچه برای من نظر کرد شما نظر میکنید برای این عطبات شما نظر میکنید برای این صبرات شما نظر میکنید برای مریم مریم خودش نظر منه یاد کنون لازه که گفت امرات امران در حالت حمل پدر مریم مادرش نامش از حنه بنت فاقود حنه بنت فاقود مادرش التجای اول مادر مریم امرات و رب انی نظرت لک پروردگارم یا ربی یا ربی و منادائه گیره ندا کنه ولیا چرا حضرت موسی را صدا نمیدنه وحابیه عمران این بزرگوار شوهرش صدا نمیزنه هیچ ولی را صدا نمیزنه هیچ نبی را صدا نمیزنه کی را صدا میزنه رب، یا رب، یا رب، انی نظر تو لکما فی بطنی نظر کردم برای تو فقط لکلام لامبر اختصاص ہے لامبر چی فقط برای تو نظر کردم چی چیز را ما فی بطنی آن چیزی را که در شکم دارم در حالی که این نظر آزاده برای خدمت خانه خدا و عبادت تو محررا آزاد کرده شده از تمام کارها و مشاغل دنیایی شما رو شما ندید الله تعالی شما را تمام کارها آزاد کرده آورده اینجا محررا اگر دیگه کاری نمی داشتین در در خانه بودید و یک حرفی خانم می زد یک حرفی شما می زدید و خانم میگه تو چطوری و مگر دیگه حاجی نیست غیر از تو اینقدر سختی هیچ چیز نمی آئی دیگه مولوی من غیر از تو هیچ کس پیدا نشده مولوی میری و صاحب میه دست های تو دراز هیچ چیزی ندر در ندر داشت اللہ تعالی خدا آزاد کرده مانا حد حرفهایی هر جای محررا آزاد کرده شده است برای خدمت دینت و عبادتت و تقبل منی او ربا این نظر من را از من بپذیر تو فریاد میزنم که نظرم را بپذیری چرا انک انت و العلیم توی فقط فریاد فریاد کنندگان را میشنوی حال نظر کنندگان را میدانی اخلاصشون میدانی من فقط برای تو نظر کردم ما فی را اگر نیت من صحیح است و تو که فریاد رسی فریاد میزنم از من بپذیر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم تو فریاد من میشنوی تو نیات من را میدانی دل من میخواهد یک عالم برجسته ای خادم بیت المقدس او طالب بیت المقدس و خطیب بیت المقدس به جای پدر باشد و عمران امام مسجد بیت المقدس عمران چی بود؟ امام مسجد بیت المقدس برای این اهداف ربا من از تمی خانی نظر توه از تمام کارها آزاده از من بپذیر تو سمیع العلیمی نهما و نهرو چی کن فلما وضعتها نفی علم غیب از مریم و حضرت ببخشید نفی علم غیب از مادر مریم مادر مریم فکر میکرد در شکمش پسری هست حوزه علمیه بیت المقدس پسر ثبت نام می کند شبانه روزی دختر ثبت نام نمی کند و نکرده بود مادر مریم از شکمش خبر ندارد و خب ایمان نصارای ملون تو این فریاد میزنی مشکل گشاش میگی اونی که از شکم خبر ندارد از شکم خودش خبر ندارد که دختری درونت یا پسری او فریاد تو را کجا میشنود و باز بداد تو گزارش میده خب، قرآن عظیم و شان که میشیم که چقدر حقایق بیان میکنه امروز مردم راضی به صدیقه ها صدیقه ای در بطن مادر صدیقه غیب نمیداند دیگه این پیرها شما از کجا غیب میدانند پیرها غیب میدانند میدانند مرشد میدانند خاطر نمیداند مرشد مرشد خودش یک محتاج است فلما وضعتها وقتی وضع کردیم را به زمین گذاشت در شکم بسیار حسرت بود دختریه شروع کرد خوز خواهی خدا گفت با فریاد رب انی وضعتها انسا حسرت خود این دختری من پیدا کردم نظر من چی می شود من برای تو نظر کردم گفتم پسریه پرورش می یابه طالب علم مسجد بیت المقدس می شود و خطیب به جای پدر قرار می گیره جایی که عمران استاده و سخنرانی کرده است جایی که عمران استاده و خطابت کرده است آنجایی نیستد و این امت را هدایت می کند مقام امران می شود الان که این دختری شد روی منبر نمی گذارد می گذارن خوب دختر خطیبی را بگذارد منبر خطابت کنه نمی گذارن خوب هم مرکب پوشه نمی گذارن نمی گذارن جای پدر را پسر می تواند حیاست کند خود پدر را مقام پدر را دختر تواند این خاطر گفت ربی نی ذاتها امسا این من که دختری پیدا کردم حال نظر من چی می شود جمله جا الله قیام کرد که مفت حسرت می خورد چرا حسرت می خورد والله عالم بما وضعت الله خوب میداند آن دختر با کمال را که این مادر با کمال به زمین گذاشته از شکم به زمین گذاشته الله خوب میداند اون مادر با کمال را و اون دختر با کمال را حسرت ناحق میخوری لیست ذکر کل انسا نیستون دختری که را ببخشید نیستون پسری که تمناش را داشتی هنه مثل این دختر با کمال در جهابم پسری که تو فکر می کردی این دختر که هست از بطن این روح الله و کلمت الله متولد می شود نیستون پسر که طلبش کرد مادر مثل دختری که متولد شده است کمالات این دختر نزد خدا خیلی و اینی این جمله معترضه من اینا دختری پیدا کردم و اینی سمیتها مریم من اینا تصمیه می کنم مریم مریم به معنای عابدت الله پرستش کننده الله مریم مراغی نوشته خادم الخادمت الله این خادم دین الله این خادم تورات کتاب الله و انی اعیدها بکا امن حنا به حفاظت تو می دهم این مریم خادم را آبد را انی اویبها بکا این من به حفاظت تو می و ذریتها نسل این را هم به حفاظت تو می دهم اللہ میگه او یهودی های نصرانی های لانتی او خود را فرزندش را به حفاظت من میداد گفت اوی دوها بکا این مریم را به حفاظت تو میدم ربا و ذریتها نسلین هم به حفاظت تو هست از شر شیطان مردود من شیطان الردید میگم فرزند واحدی که شیطان برو دست نزده مریم و عیسی حسن دعای هنرم مو به مو خدا قبول کرده نظره پیغمبر زمان حضرت زکریا پیغمبر وقت زکریا امام مسجد امراض ناظر و هم اسران انبیا کی را می شاگردان انبیا کی را می خاندن شما الان سبب بگیری و مریم مادرش شاگرد هم مقدم و هم زمان به حضرت زکریا باقی هم زمانه از مکتب انبیاء همینه که فقط خدا را بخانی این مکتب یهود و نصارا که اولیاء را هم بخانی مکتب ایمان نیست فتقبلها ربها بقبول حسن پذیرفت مریم را رب مریم لیکن پذیرفتن بسیار فیبا و وانبتها نباتا حسنا او سبز کرد و پرورشتا رشد داد و مریم را رشد بسیار زیبا یک ماه بود مثل یک سالش شد یک سالش شد دیگه مثل چند سالش یک روزش رشدش مثل یک ماه یک ماه هم مثل یک سال خیلی زور رشد کرد مریم انبتها نباتن حسنا رشد هم پوکلاتی سری داشت حضرت مریم بزرگ شد الان این شاگرد مدرسه نظره خدا هم گفت نظر مریم قبول ما نظر حنه حنه حسنانش خب حالان که میخواد بیاد مدرسه ثبت نام کند عبادتگاه برایش پایینه لیکن کشی چی میشه اختلاف کرد همه یکی گو هر کسی میگو من خدمت مریم را میکنم نان تعاب ضروریات و من در اون عبادت خانه یک عبادت خانه بالا یک اتاقیه حجره مخصوصیه مریم باید اونجا باشد اونجا هم قضای حاجتش تهارتش و همچنین غذاش باید فراهم بشه اون هم به ذریعه نردبان باید گرم میشه وحیش شد از طرف خدا به حضرت زکریا هر کسی برای خدمت مریم آمادگی اقتصاد کرد اختلاف کرد آره قرآن کشی کردن قرآن زکریا برای پرورش در آمد که خاله مریم که خواهر هن نباشد در بیت شریف ایشان بود کفلها زکریا تکفل کرد از اون مریم را زکریا کلما دخل علیها زکریا المهراب هر زمانی که بر خدمت حضرت مریم میرسی زکریا در عبادتگاه محراب من عبادتگاه وجد اندها رزقا میدید نزد او میوه مقدار میوه برای خوردن اونجا حاضر کرامت حضرت مریم بیان شد حضرت مریم غیبدان نے کریم قال يا مريم أنا لك هذا او مریم این میوه غیر از کجا موقع انگور نیست انگور موقع انار نیست اناری گذاشته شیب نیست شیب از کجا در در بیت المقدس این میوه در هیچ مغازه‌ای در هیچ مزرعه و باقی نمیشن نمیشنی میوه از کجا قالت مریم فرمود هو من عند الله اینا جانب اللہ بهشت برین یایم ان اللہ یرزق من يشاء بغیر حساب اونجا پارو ترد که من تشاب غیر حساب بنده خدا مریم هم میگه اللہ تعالی رس میدهد هر کس را بخواد حساب و کتاب نمی کند قیاس نمی کند کو من یشاو بغیر حساب هر کس را الله تعالی رس بدهد حساب و کتاب ندارد اگر ما می بودیم این چنین ولیه و صدیقه می دیدیم به دست و پاش می افتادیم که اینقدر محبوب خدایی از جنت رسمی رسمیده بگیر از خدا برای من فرزندی بگیر از خدا برای من ولی بگیر از خدا برای من بی میوی برو درخواست من را پیش خدا مطرح کنه این معنی شد وسیله حضرت زکریا چقدر خدا انسان را معرفت میدهد زکریا انگیزه دعا برایش پیدا شده پیر شده موهایش از سپیدی می درخشن یک تار سیاه نه بر سرش مانده و نه در ریشش آزای بدنش هم ضعیف و ساختن اینجا دیگه انگیزه دعا پیدا شد خدایی که بدون فصل میوه میوه میدهد مریم را مگم خدا طاقت ندارد فصل فرزند من نیست او به من فرزند بدهد در غیر موسم فرزند فصل فرزند جوانی و نوجوانی و نیم سالی و دیگه حالا فصل فرزند من نیست وهن العصم منی وشتال الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا مناجات را شروع کرد معلوم میشه این وحابی زکریا غیر خدا را نمیخوان مریم التماس کنه میگه اون ربی که مریم را در غیر فصل نیوه و میداد الان فصل پرزند من نیست اون خدا میتواند فرزند بدهد هنالك دعا زكريا ربه زکریا کی رفاری آسد مطلق انبیاء در مسئله دعا صد و بیس سال که پتل فرزند نیست الان از رحمت آیده پایان و خدا فرزندی می خواهد نومید نشد دعا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة اور ربا عنایت فرما بخشش عوض نمیخواهد حب از بخشش بخشش عوض نمیخواهد بخشش قدرت نمیخواهد بخشش فصل نمیخواهد بخشش دیگه می الان فصل فرزند نیست لیکن بخش شرایطش فصل نیست سر خرمن نیست چه دستی که سر خرمن چیزی بخواهد خرمن جمع بکنه حالا مولای بره که کیسه گندم بده بابا وقتش نامدی خرمن کشیدی نامدی لیکن میگه بخشش وقت و فصل نمیخواهد قبلی این آیت بفرما از بارگاه خودت ذریتا طیبتا دادا یک انسانی بچه ندارد در بلوچستان خود همه یک دوتگی کوری یعنی دوباره چون کن کوری دوتگا هرچی از خدا میخواهید طیب و پاک بخواهید خدا پاک کرد بعد خدا یک ماشینی کهنه گمدن چونکن کن کرد کر رسکون زگرده حبلی ملتن که ذریتن طیبه ببخش برایم اون هم از بارگاه خودت اون هم بچه بسیار پاکیزه تو را فریاد میزنم که انک سمیع دعا توی فریاد فریاد کنندگان را میشنوی این یهودی های لعنتی و این مسیح های جهنمی برای بچه حضرت زکریا را صدا می آن زکریا بچه ای بده زکریا اینا فکر می در نظام بچه حضرت زکریا تصرف داره بچه زکریا میده هر کس زکریا بخواهد و از خدا میخواد خدا میده الله تعالی میگه و بدبخت ها خود زکریا از من میخواد شما را چی بلایی داده که از زکریا میخوایی کسی که سائل بارگاه من است او از من التماس کرد مرا صدا کرد مرا خان و خب من به خانده او جواب دادن فنادت الملائکه جواب دادن به اون زکریا پرشتگان در حالی که زکریا استاد در عبادتگاه و نماز میخواد برای خدا عبادت کنید سب خدا بده ما گاہ عبادت در عبادت سستی و خب بعد ما دوستی داشتیم خدا مغفرتش کنه خیلی خدا پرستیم میگفت این انسان باید شرم بکنه برای خدا عبادت نمیکنه تو میخواد شرط اجابت خواندن و عبادت دعا کرد و خب شروع کرد عبادت را نماز میخواند پیرمرد صد و بیست ساله استاده استاده نماز میخواند پیرمرد ضعیف نمیشینه <laughs> انبیاء در آخرین لحظات زندگی و ضعیفی هم به عبادت خدا مشغولن فرد نماز داد زکریا را فرشته در حالی که زکریا استاده بود نماز میخوان در عبادت گاهش و عبادتگاه ها را محراب میگفتن حالا اتاق طلبه را چی میگن؟ حجره اتاق حالا این حجره تقریبا در کردستان قیاد میاد حجره اینجا دیگه اتاق اتاق چون دیگه پیشرفته شدن قدیم میگفتن حجره عبادت های اونها را محراب می گفتن محراب جای حرب با شیطان هست و اینجا جنگ با شیطان مسجد اونجا هم جنگ با شیطان او در محراب بود در مبارزه با نفس شیطان بود فرشته گفتن الله یبشرک بیحیی اللہ تعالی شما را بشارت به فرزند یا میدهد ای که مصدقم به کلمت من الله می میکند کلمه را از جانب خدا یعنی شخصی که بدون پدر پیدا می اون کلمه من الله صورت می میکند سید و آغا هست این آقای قوم میشه و حسورا او بند میکند خود را شهوت رانی از تمام شهوات حضرت یحیی را می گفتم بیا باسی گفت مگر من برای باسی خلق شدم بچه ها را می گفت بچه ها بیا یحیی چند باسی می کنم برو من برای باسی خلق شدم تفلی و خب میگه حشور بود دیگر نفس را برای خواهشات زن هم امامت و نبیم من الصالحین و نبی بزرگوار خدا از صالحان درجه یک قال رب خب الان درخواست کیفیت بچه که میگی بله بچه کیفیتی نیست همین پیر مرد و همین پیر زن دارای بچه میشی یک صورت دستور میدی ازدواج مجددی بکنم این صورت دو دوتای ما را جوان میکنی و صلاحیت میدی و قوت میدی این همین کیفیت کیفیات بچه متعدد بودن الان از خدا درخواست میکند که به چه کیفیت بچه بود قال ربی انا یکون لی غلام انا به معنی کیفه به چه کیفیتی پیدا میشه برای من پسر یحیی جان حالانکه وقت بلغی بلغنی الکبر و به من هم رسیده و امراتی آقر خانمم هم ناسا به همین کیفیت از یک پیرمرد و پیرسال ناسا نوات سال عمر پیرزان هنوز بچه ندیده پیرزان نازم منم مرد به همین کیفیت میدی یا به کیفیتی دیگر فرمود کذالک الله یفعل ما یشا به همین کیفیت از پیرزان نازای نوات سالی و از پیرمرد صد سالی به همین کیفیت الله پیدا میکند میکند آنچه بخواهد خب کیفیت بیان شد در همین حال پیری از یک پیر سال نوت سالی و پیر مرد صد و بیس سالی اللہ تعالی بچه بوده کیفیت بیان شد الان غیبدان حضرت زکریا را غیب دان حضرت نمی داند چه زمانی بچه پیدا میشه گفت علامت قرار هم را برای من بگو که دیگه این حمل قرار گرفت و خدا من بچه میده گفت هر زمانی که تو نتونستی صحیح و سالمی با مردم کلام بکنی اون زمان هست که دیگه بچه دیگه درست شده پس اون زمان هدف چی بود؟ هدف این بود که من در برابر نعمت خوب عبادت میکنم مریدها را مقتدیها را امت را دستور عبادت میدم شکرا لله وقتی خدا به انسان نعمت میدهد انسان بعد از خدا تشکر کنه خب، در اسلام آمده عقیقه که متولد می شود داری شیرینی بیده به فقرا مساکین بده به خیشاوندان و دوستان بده که که که پسری پیدا شده مولوی صاحب را خبری میدم پول داری دو تا برای پسر یا یکی برای دختر حقیقه کن بکش بخور با دوستان بخور با مساکین حضرت فرمود رب جلی آیه یک نشانی بر استقرار هم قال آیتو کا نشانی استقرار حمل بچه یحیی جان اینه که تو کلام نمیتونی بکنی با مردم صلات ایام شش روز الا رمزن مگر با اشاره دست و سر اون زمان وذکر ربک کثیر آیات کن ربت را در دل بکشرت و پاکی خدا را به زبان بیان کن بالعشی و به بشام و صوب بکسرت به هر حال حضرت زکریا نبی الوهیت از بچه از من خاص دادم کیفیت بچه را نمیدانست من پیش بیان کردم او مامور عبادت بود او به خاطر نامده که شما او را عبادت کنید حالا راجب مریم صحبتش که مریم صدیقه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين